Ikaw ba, Sherry, marami ka nang na-date na fuckboys? <laughs> na-date? Oo naman. Na 2-5? Oo. <laughs> Hindi, grabe Hindi ka ba nadadala o parang okay din, masaya, masaya din? Hindi, nadadala. Siyempre nadadala. Pe- Pero parang nawalan, may- nagkaroon ka ba ng parang radar na, ay, pak. Ito. Oo. Hindi kasi Actually- sexy eh. Mas sex- sexy star or Yeah. uh, diva. Diba? Tapos then, you will attract yung mga mm, mga boys na. <laughs> yung akala Hi! nila, Hi, ganyan. Sherry! actually, yun nga yung pagkakamali nila. Kasi para pag, pag ako, akala nila, iniisip nila parang, ah, madali lang to kasi, ano eh, nagsisexy. Tapos, alam mo eh, mahilig sa ganyan. Bluntly honest naman ako, but I'm very careful. The Pod Network Entertainment. Tumatakbo ka na? No, I, Galing ah. <laughs> I joke at the outfit. <laughs> Ayun. May fun run tayo ah. Galing oh, siya ka. Ah. galing ka bang decathlon? <laughs> Di ka Grabe. Ganyan yung itsura nung ano, nung kay Quicks na sapatos. Oo nga, yung pink. Ano yan? Anti-social social club. Hey, please. Hindi kasi pag nakikita ko kayo, lagi kayong naka-hoodie. Malamig ata. Oo. Hmm. Buti, buti hindi ka, buti hindi ka nahirapan tumakbo na nagiinit kasi ako lagi. Eh. <laughs> Welcome to the Cool Pals! Episode 841. Exclusive. On Spotify and YouTube. No, yung stinger. Ay, ano? Ang sayo ng stinger, Roger. ba ba ba ba ba Hot stuff yan, Donna ah, Summer. Ah, hot mm. stuff. Hot stuff mm. Full Monty, pare. Bakit hot stuff ang ang pempem pem na napili mo. <laughs> Hindi kasi may guest tayo Di ba tayo lalaki? Anim tayo lalaki. Di tayo makapagsalita ng maayos ngayon ah. Oo. Oh, <laughs> Mag-focus kayo kay Rico. Rico kasi. Rico kayo tumingin. okay, okay. I Kaso mean- kayo tumingin lang ah. That's why sa kalbo, kalbo I kalbo. on the middle. Oh, you know, nga, no? eh, Bagay ka pala dito, Rico, eh, no? Kasi North Pole at South Pole. <laughs> kasi naman ang unang banat sa atin yun. Pero pakilala muna natin sila. Ito mm. ang Too Hot Podcast with Cherie, Rico hot. Robles, and Phoebe oh. Walker. Too Hot Tour Podcast. Too Kasi yung unang banat ni Cherie kanina, pagpasok dito, tumitigas na yung utong niya. Kasi <laughs> malamig. Ha? Lamig naman kasi. Kailangan natin ng pruweba. Huwag <laughs> mo akong hahamoyin ng ganyan. Sabi, sabi nito, huwag <laughs> natin ba ano ha? May mga... Oo nga, ah, wholesome tayo ngayon exam lang. Yes. Nahihilo ka pa niyan. Oo, sinasimulan kasi namin na ang lahat ng mga podcast, ang ah, mga podcast episode mm. namin with guest with a slam book question. Yeah. Oh. Ito na ang unang tanong. Ano, sino ang inyong favorite saint? Ano sabihin ko tong <laughs> Pagkatapos na Baka naman kasi may favorite saint kayo. Umambyo ka. Totoo ba? Oh. Totoo? Favorite saint. Naman ganun. So, Valentine. Saint oh, siya, Saint diba? Valentine. Oh, oh galing ah. Oh, Kasi da- loving ako eh. Dahil ang araw na yun ay puro... Puso. Puso. Puso. Puso. Yeah diba? Sabi mo, dati na sa Olsam. Kasama pala natin, hindi natin ito si Napre- Rico. God bless. Na-pressure ako na. Ako na ba? <laughs> Baka kasi, nawawala ako sa sarili ko. Okay, para malusin up muna. Cheers muna tayo. Cheers! Saint naman ka agad yung tinanong. Bakit naman kasi Saint, ah, ano muna, ah, slam book. Lahat naman tayo duman sa slam Slumbook, ba? Yan kasi yung mga early years nung bata tayo. Ngayon, mas maganda yan kasi mas marami na tayong pwedeng may sagot. Um, first kiss. Yan, first kiss muna tayo. First Nalala niyo ba ba yung first kiss nyo? 20. Wag, bawal parents. ha? <laughs> bawal parents. At wag din sa favorite saint. ha? Ako, <laughs> Parang do they even care about what I'll say about first kiss? Wala, wala, wala. Hindi ka namin kausapin. Pag-boxing. Pag-boxing topic. Ah, yeah, yeah. Oh Parang, pare, ano, 20 ako nun Yan, yan, yan. Kanino ang first kiss mo? Wow, ah, hindi ko maalala eh. Mm. Ah, malalaya na. Ah. Oh, no, no, no. <laughs> Nakainom ka I was, nito? I was 16. Oo. Her name is Andrea Kim. Oh, Wow. Memorize pa yung pangalan. May name pa. US, <laughs> US. Yes, yes, yes, yes. Ano yun? Metal na siya ngayon, puro tatak. Oh, mas mahirap ba maligaw o pumorma sa US kumpara sa Pilipinas? Oh, yeah. Eh, ikaw, laki ka ng Amerika talaga. You grew up there. -oh. So- yeah, I, I grew up there. Oo. Pero mas mahirap pumorma doon kasi ano doon eh. Kumbaga, uh, street cred and all that. Dito, chill lang eh. Anong nationality ni Andrea Kim? Korean. Korean? Yeah, yeah. So, bago na uso, bago na uso ang K-pop, Nandito na tayo. Paano <laughs> discarded do? Kuwari, uh, ah, diligawan mo ba siya Pinoy style, ganun? I, well, hinahatid ko lang to the door, to the gate. Ng bahay? Not to like the school gate. Bakit? Ano bang grade? Chaperon ka ba? Sixth grade, seventh grade. Seventh grade. So, yeah. Kala ko grade Ikaw, ilan taong kanya? <laughs> yeah. ilan taong? Oh, no, I was 16. 16. Okay. We walk each, I walk her to the class, the next class. Uh, yeah. Kunyari, kung, kasi may mga period yun, di ba? Uh, next class, I, I walk with you. Ganun. Tapos, carry your book. First gate naman to. Nag-date naman kayo bago yung first kiss. Yeah, yeah, yeah. So, so, can, can you take us back Anong year to, Rico? 1990. Hindi pa pinapanganak si Phoebe. <laughs> and uh, sure, hindi ka pinapanganak oh, noon. Okay lang. Oh, Kami, pinanganak na kami niyan. Yeah, yeah. I think it was, uh, was that, 96? 96. 96. 95, 95, 95. 95. Yeah. Ano ang ginagawa ni Phoebe nung 1996, 1995? Wala pa siya. Eh, uh, meron na. Meron na. Meron na ka na. Nasa Hong Kong, nasa Hong Kong. Oh, speak to the mic, speak to the mic. Yeah. Sinong na, ano mo? Ah, ilan no, taong ka nito? No, my first kiss, hindi, um, Ba't may edad? Jeez. Oo nga. Oo nga, eh, kasi pag ng mga maganda- tao yan. <laughs> Okay. Ano ka ba? Bata ka pa, mas matanda pa ako sa'yo, di ba? Oo, oh, lahat hmm. kayo. Allergic. <laughs> Ang ganda. ah. <laughs> Oh, alis na kami. Bigyan niya ito ng tigila para ano na. Ano sa tigila mo? Ano gusto mo? So, first kiss, dito na sa Pilipinas eh. Kasi sobrang bata pa ako noon sa Hong Kong, the Chinese. So Hong Kong, uh, what what age ka dum- uh, nagstay na dito sa Um, or I was umuwi? eight nung nag-migrate na kami dito. Ang mga wa- walker ba ay taga Hong Kong? British. Ah, British. Yeah. So, kasi British colony kasi, ang oh, Hong oh, British no? Ah. protectorate kasi ang Hong Kong, <laughs> right? Wokke. Eh. so, yeah. <laughs> Chinese na British ah, accent. Ah. Sabi na nga ba eh. Kaya ano. uh, Tapos doon nagkakilala yung parents ko. So, so yun. And then, lumipat ako dito na site. And then, dito ako nag-first kiss. No, hmm. no there. So, Ay, Pinoy. Sa Pinoy. Nahirapan ba manligaw ang Pinoy sa'yo? Kasi, syempre, walker. Tapos, din, ano. Oo. Uh, may ano, Um, Bawal ba manligaw sa iyo yung hindi marunong mag-English? Oo, syempre. Tsaka, <laughs> meron ako, oh, man! <laughs> standards, standards. At saka meron ako dating naghatid sa bahay tapos dumating, lumabas agad yung dad ko tapos oh. nagtago talaga So, siya sa kotse. Oh, sobra oh, turn off ako noon. Ba't malaking tao ba tatay? Get out of my property. <laughs> Hindi naman Hindi, British accent. Ah. Get out of my property or Galing. else the king will shoot you. <laughs> Who you Asian man? <laughs> yeah, ano siya eh, six, six, six feet. Six laki, feet. laki ng tao natin. Yeah. Pero syempre, ano siya sa amin, gentle giant. But uh, sa boys, very mm. protective siya sa amin. Ang kiss nyo ba nun may tang na? No. Ano <laughs> naman? The first kiss. Ang ganda. Kalahating beer ka pa lang. ah wala. Wala pa. Ayoko na nga tandaan yung first kiss eh. <laughs> bakit ang dami mong ayaw tandaan? <laughs> bakit, bakit ayaw mong tandaan? Dahil uh, uh, pangit ba yung nakahalikan mo? Um, Nakakatawa yung accent ayoko niya. Ayoko nang... <laughs> Hindi, um, the guy was... Mm, naway kasi ng mom ko yung guy eh. So, as in, kasi yung nanay mo gustong mag-kiss muna. Ganun? Hindi. <laughs> so, yun, so, so yun. So, hindi ko talaga siya, parang crush-crush lang, ganyan. Guys, wala kayong shot glass. Ay, Iinom ako niyan. Tatry natin yan. Si Sherry, Gusto niyo ba? naalala mo pa yung first kiss Ako, mo? yeah, actually, binugbog din ng nanay ko yun na. Ah. <laughs> As in talaga hinampas ng dos por dos. Hala, saan naman? Sa likod. <laughs> Sabi naman ng lalaki, worth it naman po, ma'am! ha? na, oh. na ROI na! ROI! Oh. ah, paluhin niyo pa ako ng dalawa kasi bala ko pa siya ikis ulit. Ilan tao kayo nito? grade 6 yata ako. Tsaka nakapasampas naman talaga ng dos naman. por dos yan. Oo. Tsaka grade 6, sinampas ng dos por dos ng mama mo ha. Na-hospital ba siya? <laughs> Hindi, pero kasi... Payat-payat pa nun, eh, no, Dahil grade kasi ano na siya, fourth year. Ah, ah, ah okay. Oo. Ah, Six ka, tapos fourth year yun. Oo, fourth year siya. 12, Oo. ano, 12 to 12 and 16. So parang kinis niya ako sa lips tapos sa bahay namin nakaganon lang ako. Parang the whole time pag nanonood ng TV, nakaganon. Parang lumulusot yung paningin ko sa kabilang <laughs> ano screen. So, yun, yun, nahalata na nanay ko. Ah, nagulat na ano ka na... Oh, nagulat akong na ano, na, oh, ano yun? <laughs> What am I feeling? Parang gusto ko pa ulit yun na, ganon. Ah. Hala, Anong- oo, ganyan. Kasi mas wag din- nating ah, do kasi grade 6 ka pa lang nito eh, no? medyo ano, bagets pa talaga. Mm. Oo. Huwag mo itanong anong year ha. Kasi hindi ko sasagutin. Sige. 19. Tsaka kung anong edad ko. <laughs> oh, cheers muna. Cheers, cheers, cheers, cheers, cheers. Yeah, baby. Oh, I'm getting the girls to drink shoktong. Okay, so. Oh, shoktong. What, did you put something here? No, no, shoktong, shoktong. No, just bechin. Ito, ito, shoktong, shoktong, shoktong, shoktong. Tonic ito, ito. wine. First time yeah. ko ito matry, ah. Filipino secret yan. Classic yan. Nakikishot ako, baka sabihin niya. Hindi. Pero kung fu. Oo. Kasi pag nalasing ka rin dito, kung fu na yung alam mo eh. Uy, masarap siya. ah. Diba? Ah. Masarap It's good. Ito lang yung isa sa mga naka-display dyan na ah. uminom Ah. si Ryan Rems. Narinig ko yan sa lola ko. Oo. Di ba yan yung Tigas. pampa-mens? Ah. Regla. Sorry, ah. Oo, mm. yung pampa Ah, yan ba yun? Really? Ba Oh. pala, <laughs> Sabi ko, kaya pala yung brief ko. <laughs> Ano yan? Kaya pala, ako naman ang patigas. Ko yung brief ko. Kaya pala init ng ulo ko ngayon. <laughs> yan ang... Hindi ka ba minom eh. Yan ang paboritong inumin ng nanay ni Roger nung pinagbubuntis siya. Kaulo ka. Kaulo ka. Hindi. Hindi naman gumana. <laughs> Iniwasan mo. Iniwasan mo na nasa ano ka. Nasa, nasa sinapupunan ka pa. Eh, ang ano daw, ang syoktong daw ay parang national inum, inumin sa sa Cebu. Shoktong. Diba? Oh. Shoktong. National. Ng mga Bisaya. Pa- pa- pa- parang, mm. yun nga. Mm-mm. Nagkwinen- Kwento sa amin yan nung nag-tour tayo sa Cebu. Diba? Ay, oo. Mm. May isang ah, cool pal sa Cebu na sinabi na ito yung favorite nilang inumin. Mm. Shoktong tapos hahaluan ng Uh, iced tea. Iced tea. Ah, iced tea yata. oh, iced tea. Kayo ba, ano ba ang poison ninyo? oh, alak. Tequila. Tequila. Tequila. Para horse. happy. Para up, up, up, di ba? Talaga, ang Oo. tequila nakaka-up sa inyo. Nakaka-up. Ako din ka rin, eh, tequila. Tequila rin? Nakaka-horny yung tequila sa Ano, ano? anong meron sa tequila? <laughs> Teka lang, teka lang. Hindi nyo pa kasi natatry yung shock tong. Tiyo, <laughs> mamaya. Nagsasayaw na to si Roger dito. Kasi <laughs> nakauban. Nakauban dyan. Kaso, ang problema, siya lang yung hindi uminom ng shock tong. Ano ang wildest na nagawa ninyo dahil sa tequila? Wildest. Wildest? Oh, Phoebe, Pwede ka mga mag pag <laughs> Binoto si Bibi. <laughs> Habang lasing. <laughs> Bawal na wala eh. Tayo rin naman. Oh, Kasi BBM! BBM! oh, may nakapik dito. Oh! Galing sa Akampig Fan Run. Buti na lang nagubad ako. <laughs> Ako sa kasala, kalasingan, nakwento ko na ito, eh, sina, sina, ano, sumasayaw ako sa ng bouncer. <laughs> Para, kasi di ba yung mga bouncer, palagi lang silang seryoso sa loob ng club. So, nandun ako sa kap niya, sumasayaw ako siya na ganyan. So, sobrang kalasingan ko. Tapos nakatingin lang din siya sa akin. Tapos kumindot siya ng konti. <laughs> Hindi, hindi, hindi, hindi, Ako naman yung nakatulog ako sa, na ano ako, na muntik na akong bumili ng 10,000 pesos na hmm. muway dun sa babaeng mabahoy hininga. <laughs> yung mga promoter na ano. Ah, oh akala ko may promo randomly lang dicer, na promo, ah, ah, ah promo girls. Grabe naman. Gamay mo talaga yung hininga niya. Kasi siya na in love eh. Kasi ang tagal niya nang hindi kumakain. Alam mo yung talagang, <laughs> yeah. yung mga promoter din kasi minsan yeah, yeah. nakatayo buong gabi mm. tapos walang kain. Napapanis na. So amoy bituka <laughs> Oh my God. Tsaka yung ano, yung Nagpa-fast, omad daw fast. Oh, yeah, yeah. Yung alak na binibenta niya, ma-H eh, mohe. Oo. Oh, Bumuhay. Sabi ko, ha? Ma- may ulcer ka ba? <laughs> Ang ganda, tangina. Pero bumili ka nga. Muntik ka na. Muntik na. Muntik. Pinigilan ako ng ano, nung manager ko. Hmm. Tapos, after nun, hindi, wala na akong lakas magka, galing si Greenbelt eh, wala na akong lakas magkaroon ng, dri- mag, mag-drive pa uwi. So, ginawa ko, nag-drive ako papuntang office, doon ako natulog sa lapag. Tapos, inilalagyan na ako ng tinututukan na ako ng eh, ano ng electric, electric fan. fan ng janitor. Ah. Yan. Kasi basa ka ng ihi, <laughs> hindi naman. <laughs> Para matuyo. <laughs> wow, aklo, ah, tropa mo yung janitor. Ah, nag-awa lang siguro kasi Sabado na kinabukasan noon, walang pasok. Oo. Kayo sa anong Kayo ba pag umiinom, talagang to the point na walwal na? Or ah. Kagabi. merong- May ganun kasing tropa na ang sarap kasama ng walwalan eh. Yung parang masarap uminom na to the Ito, point na... first episode ng Tuhat, yung, yung kinita niya sa Tuhat, naubos sa bumper. <laughs> <laughs> Hindi kasi I don't drink. I don't drink. Mm-hmm. So, actually, natuto na lang talaga ako uminom nung nagtuhat for podcast ako eh. Talaga? Ah, Sobra. Kasi, dati talagang hindi ako, hindi ko kaya mga dalawang beer, sobrang lasing na ako. Pero nung naging kami, nag, ano kami, nag, Too Hot for Podcast kami. Ang dami ko, simula nun, ang lakas ko na uminom. Oh, kasi every 15 minutes, naging may shot clock. <laughs> May shot oh. clock kami oh. every 15 minutes. Eh. eh. kung one day, like you guys taping, kami, in one day, we tape three episodes. Mm-hmm. Yeah. So in in one episode, if it's four shots, three episodes, within uh, two, three hours. Oh. Oh. Kaya pala mga 30 minutes lang yung mga ano nyo, Yeah. episode nyo. Kasi kung sunod-sunod, kung Hindi, ano matagal talaga yon Ini-edit lang nilang lahat. But <laughs> it's type live in front of a studio audience. So yung third episode, puro mura na kasi lasing na yun, eh, no? Hindi, lahat ng totoo lumalabas. Lahat na totoo. <laughs> eh, yung iba pa naman, yung questions namin sa jar is very sexual, di ba? Oo, sobra. Eh, ako pa naman dapat yung conservative sa amin. So, lumalabas na yun, <laughs> nababaliktad eh. Nagiging ano na, ano by the eh, third episode. the, the eh. essence of our show is is live always. mm Captured, you know, we don't edit as much as we can. Wala, diretso lang, go, come as you are. Ganun lang yun. So that's the main essence of it. So. Ganda. Kasi dito sa amin, si ah. James yun, pag nalasing, may, mayroon kami, lumalabas si Drunk James character. <laughs> so si Drunk James, yun na yung medyo, ano na siya, uh, prangka na. Hindi siya lalabas ngayon kasi may Pocari siya. <laughs> <laughs> Pwede tanggalin yung Pocari. Meron ka bang brand na ano? uh, sherry on top. Ah. Uh, ano yung sherry on top? Ah, Parang... Pang pangpalasing, de joke lang wala. <laughs> Sherry on top? <laughs> Oo. Ano yung Mas nakakalasing yun. Ah, ba't nanginginig ka? <laughs> Hindi ako nanginginig. Malamig ba? Malamig? May ah. ano lang talaga. Nanginginig lang dito. Ang sabi mo, Sherry, kanina ay si Muman ay kamuka ng iyong Oo ex. nga. Nagulat ako. Sabi ko, siya ba to? Sayang, bakla pa naman ako. Biglang- Tapos bigla nung nagsalita. Hindi pala. Okay, okay, okay. Ano ang, uh, kailan mo siya ex? Nung ano ako, hmm, nag, nagbabanda ako before. Siguro high school or hmm. ganun. Oh, Nagbanda ka pala. Ah. Singer. Yeah. Oh, ganda boses niya ni Shino. Hmm. Sample nga. Hmm. Sing with the flowers. Ano yun? <laughs> Something flowers. Ano yun? Nata mo yun? Ano? Alin? Yung something with the birds and the flowers. Ano yung song mo? Kinakanta mo doon kanina sa Kanina. Alin? Yung naka-million views, yung kinakanta mo yung ibon. Ah, yung ano? Yung, yung uso nga ano? Go, go, go, go. Three, two, one. You can next the flowers. I sit for hours telling all the bluebirds, the Bill and Coo birds, pretty <laughs> little baby. I'm so in love with you. Million views <laughs> Ito na yung bubuyog ng tao. <laughs> singer ba talaga yung gusto mo when you were, ano, uh, yun yung dream mo to be a singer? Yes, oo. Mm-mm. Yun talaga. Pero, well, I, I really wanted to be an actress. Yun talaga. And then, yung, yung first love ko lang is really singing. Mm. Since maliit pa ako ay singing, ano na, mga uh, singing contest, ganyan. Mm. <laughs> Anong usual na pinanlalaban mo sa singing contest? Mga ano. Hulaan, hulaan mo, Kems, muna. Hulaan ano, mo. Ah, uh, may Whitney Houston ka ah! siguro. <laughs> Oh, kailangan 'yon, kailangan 'yon eh. Tsaka Oo. tubig at Yeah. langis. <laughs> Ang galing nga, pero By yeah. Whitney Houston. Oo, Whitney Houston, nga talaga, oo. Kala ko diba? whole new world. <laughs> Ano yung abot mo? Pwede. Sa, ano yung masterpiece mo kay Whitney? Paborito ano, mo? I will always love you, I have nothing, ganyan. Wow, ah. ah. Pe- Pero mahirap kantahin talaga yung dalawang yun eh. Yun yung ano eh, ei- either Whitney Houston, Anita Baker, mga mm. ganun, bibirit. Yung mga mga Sakto ah, favorite songs din ni Roger. Narinig ko nakanta Oo, niya minsan. Kanina? I have nothing, nothing, nothing. Pa- Galing ah. <laughs> Tuwan-tuwa sa inyo. Pero iuwi ka na niya. Oo nga, para pwede ba iuwi ito? Ano yun eh? Yung I have nothing, kinakanta ni Roger yun. Kanta niya yun sa palit niya eh. I have nothing. Nothing. Nothing. <laughs> oh, makita mo. Ngayon na makakita si Sherina. ng Indiana. Sarado mo nga yung bintana. Yan yung tunog ni Whit Yusuf pag ano eh. Nung malapit na. <laughs> Nung nalublob siya sa bathtub. Hindi ko na nga kinuloy eh! <laughs> So, so <laughs> ever since ba pa sexy ka na, nagpapa-sexy ka na, Sherry? Hindi. Nung, ano, kailan ka namulat sa pag <laughs> Nabilis naman. Papasexy. <laughs> Bigyan mo naman ako, ting oh, ano. Papasexy. Hindi, actually talagang ano, singer ako talaga nung na-discover ako. So when Patricia, it's actually Patricia Javier who discovered me. Oh, so, oo, nung, nag, nung nagbabanda ako, oo nga, happy birthday Ate Pat, nung nagkumakanta ako sa mga sundalo, parang yung mga survivors nung war in Bukidnon. Nakatayo bigla. Oo, yung gano'n, nagkaroon sila ng... Sabi mo yung wheelchair ko ha! <laughs> Nakatayo bigla, ano, in-invite sila Patricia. So, she saw me there and then I sang. Parang nag-front act ako sa kanila. Tapos nagpa-picture ako sa kanya. Then, afternoon, dinala niya na ako dito sa Manila. Nag-audition ako sa mga musicals. So, that's actually how I started in the business. So, hindi talaga nagpapasexy. Sobrang conservative ko Anong before. first audition mo sa musical? Ah, The Little Mermaid. The Little Mermaid. Oo. And then... Andito pala si Sebastian. Oo <laughs> nga, mukha si Sebastian. Sebastian! Under the sea! Pakita mo yung sipit mo. Pakita mo. Iba naman yun! Masubing maki yata Oh, sige. Ah, ah, ah. Oh. Ano kanta Pagkati! <laughs> oh, pakita mo naman yung buntot mo, Wiz. Pakita mo. Kaya na, tama na. <laughs> buntot. <laughs> Baka iuwi ko na talaga yan, ha? Ah. Pwede. Oh, kita mo, may labubo ka na. Ay, grabe ko. Kayo ni Rico, pa- paano kayo nag, ah, nag-meet? Kasi parang friends kayo before kay Oo, ano, Phoebe, di ba? Si Rico kasi, kilala ko na siya before dahil nai-interview niya ako sa mga shows niya mm. and then there was Pag nagpo-promo siya ng movie. Yeah, and then one time um nag nag-decide ako mag nag-decide ako magbuo ng podcast um during the pandemic. Mm. Sabi ko parang gusto ko mag mag-podcast. And then I was listening on the radio. Napakinggan ko si Rico how he interviews and how he talks to yung mga DJs na nagsisimula, ganyan. Sabi ko, alam mo, parang kaus ang sarap kausap ng tao na to. Kasi parang ang dami niyang knowledge, ganyan. And then I called him. I said, Rico, I have a, ano, parang plan. Kasi at the time, I was doing, it was actually the first time na nagsexy talaga ako during the pandemic and I did Viva Max for the first time. Na walang mass. Na, na, <laughs> na walang double. Na walang mass. Uh, so, kumbaga parang, sabi ko, parang lahat ng nagsisexy, ginajudge ka agad na parang bobo, mm. walang laman yung utak, and then walang talent, ganyan. So, I wanted an avenue for people to see na hindi ganun. 997. There are actually people. <laughs> Grabe naman At talaga. loko talaga ako. Wait, napaisip din ako. Ano nga yun? <laughs> Oo, Bako pala ako. Parang pinapawisan ka yung kilikili ko number yung tinanong eh. <laughs> Hindi, tapos and then I called Rico and then dun kami nag-start talaga na maging sobrang close ni Rico and then at that time he was so broken-hearted. Oh, so muna, Sobrang cheers muna, broken. cheers, cheers, cheers! Cheers! Alam mo, kaya pala nalasing to sa kanina. Ay, grabe yan! Hindi. Dati yun eh. Hindi na siya broken-hearted yun. Hindi na, masaya na siya. So parang first time sabi ko, sabi ko lahat ng mga nakaka-hangout ko halos na mga pag, pagbagong kilala, laging it's always yung parang may mali siya agad, yung ganun. But <laughs> Ito. but with Rico, hindi ko nakita na may mali siya, sa akin, yung hindi niya ako binamanyak. <laughs> Totoo ba yun? <laughs> Oo. Sin parang bro talaga. So sabi ko, ay gusto ko to kasama kasi minsan, Rico, nasan ka? Sunduin kita. Siyempre, pag mga lalaki na iba na ganun, parang iba na kaagad yung iniisip pag nagyayaya akong lumabas. Mm. They think na agad na may something. So, si Rico, wala. Sabi so, niya, with, oh, ano, tara, inim tayo. Oh, sure. Yeah, so with, with go out, wala siyang ganun. Hindi niya ako yung chinachansingan. Ganyan sabi ko, okay to kasama kasi natututo ako sa kanya. Tapos hindi niya ako minamanyak. Tapos sige, kahit pag inuman kami, lasingan kami, si Rico nakaganon na. Tulog ah, lang nakatulog lang. Oo, tapos ano na, hanggang anong oras pero wala sobra kaming magkasundo parang it's, it's just more and then um, and then yung mind namin nagmi-meet talaga yung ah, kung ano yung gusto ko yeah I know what you mean so kumbaga nagkakasundo kami when it comes to that and then we came up with Too Hot for Podcast kasi ano yun eh, eh like for me I work in radio uh <clears throat> -oh. so the the term podcast it's very shunned upon na para bang, ay, kalaban na radyo yan. Eh. Yeah. Ah, kailangan bang ganun, ganun, ganun. <laughs> so parang, yung radyo. Yeah, yeah. So, mm, and, so that was the topic. At, saka, I, I, I wanted an avenue for people to to be able to talk about the taboos in life That, yeah. na hindi siya judge Alam mo yun, they can talk about their problems, ano ba, hindi sila tititigasan, or nawalan na sila ng gana sa Ba't nakatingin partners ka kay nila, GB? ganyan. <laughs> Hindi talaga ako tinitigasan, guys. so, kumbaga parang ano, and then, para mo din ako tinitigasan? <laughs> And then minsan yung mga tao nagpapadala ng mga dick pics. Alam mo yung mga ganong ano, um topic. Mm. So, kumbaga parang we wanted to put up a, a channel for people to be able to talk oh, about things platform. na hindi nila... <laughs> <laughs> Oo. I mean, sorry, sorry, dick, channel, dick, platform. Oh. Yeah. Si James, pinapadala so, dito ng dick pics eh, di ba? <laughs> oh, I've seen it all. Dahil binibiro, binibiro ba natin? Padala ng dick pics. Yeah, oh, so... Tapos nakalagay, good morning. Pero nung binuon niyo yung Too Hot for Podcast, uh, kasama na si Phoebe. Wala no, no, pa, it was wala as, pa. It was us two and a girl named uh, Cat B. Yeah. And we, when you were doing it sa StreamYard, it kami was just, kami lang, kami lang. It was know, really hard. Manual, manual talaga. Natuto kong minom. Sabi ko, oh my God. Sabi ko, uh, I don't really, I party out a lot and do that. Nung, nung nag-show na kami ko, uy, Shiri, oh, inaanto ko na, no. Oh. just having fun. Pero when you wanted it on a bigger scale, kasi do-it-yourself kami, DIY team eh. yeah. eh. Sabi ko, this, we could do this bigger we have a bright idea, we, we have a platform, a vision for it, paano natin papalakihin in a way that many people will see it? Again, I did mention earlier, podcast and radio, medyo shandapan yan eh. Mm. Medyo ano yan eh. Pero this one you get to share your opinion it's a bigger big, bigger vision and then yeah. we're like okay cool mm. so we had Sonder come in they took over as their production kasi yun na yun eh, trust the production mm-hmm. magaling ang production magaling ang utak magaling ang host pagsamahin okay kailangan natin pangatlo sino di ba and then in comes Phoebe. Hmm, Ayan. Kaya nung naging sila na, sabi niya sa akin, Shuri, sama natin si Phoebe dyan kasi para walang magiging <laughs> problema sa Oh my God, Kasi yes, baka yes, Sabi ko, of course, <laughs> kailangan nandun si Phoebe. At least ah. balance tayo. Yung pala yung ano, para hindi magselos. Ba't naman magsiselos? Eh kasi mga ini mga ini-interview namin. Hindi, Silosa kasi, talaga. kasi yung mga, ka pala talaga, yung mga ini-interview namin, ano, It mga went- sexy Kasi- stars. Kasi if you're wondering why it was called too hot for podcast. Yeah, that's the reason when we started it, it was more of like we didn't want the word podcast. We didn't want to do the po- I couldn't do the podcast. I was from radio. Uh-oh. But to make it really hot that you want to look at them. You know, ako naman, ano lang eh, kumbaga the structure. Hindi, ikaw talaga yung hot guest. <laughs> Pero it's really, to, to get the hot, you know, dahil sa'yo, <laughs> <laughs> it's a sharp. And then, you know, these girls, they have that platform to speak their mind. Na hindi lang yeah. puro hubaran, mm. may utak. You know what I mean? Mm. Uh, this is what they do. Tapos alamin yung storya ng mga tao behind us, yeah. you know. And then we brought in Phoebe. Yeah. And then she came, kasi nga magsiselos because of the guests, yung mga guests natin. <laughs> Pero ikaw, pinagsilosan mo ba si Sherry? Ah, uh, Um, hindi naman. Uy, nag-doubt. Bakit <laughs> merong uh, mga 3-second uh, violation? Oo, oh, point three. Um, kasi nung nagde-date kami, um, lagi ko nang naririnig si Sheryl. Oo. Oh. Lagi ko nang naririnig Hindi, tsaka name. boto. Boto ko kay Phoebe Oo, talaga. yung name of Sheryl. Actually, dati pag magyaya siya mag-date, sama natin si Sheryl. Tsaka yung... yung and our other yung- friends. <laughs> So, Oo. talaga, Oh, I <laughs> oh, like he was other friends. always like, He's, he's like my brother. We're like brothers and sisters. Kasi um, if you guys are wondering, most of my close friends are girls, not men. Kasi sa boxingan, puro lalaki, sasapakan mo. So when you wanna talk to women, you hang out with women, you know, like I was raised by my mom and <laughs> my tita, you know. So um, I surround myself with women, not men. So yun yun. And my, my BFF Wing girl. girl. Yeah, <laughs> wing girl. niya dati. Oh, yeah. <laughs> yeah, so, so, so nung nag, nagkakilala sila ni Phoebe, sabi ko, i-go mo na yan kasi kilala ko yan. Kasi apparently, yung nakadiscover kay Phoebe is also one of the the person na nakadiscover sa akin in Cagayan de Oro. So, nababanggit din siya lagi sa akin na kahit hindi kami nagkikita, parang, ano si Phoebe, mabait yun, ganyan. Ikaw, cute siya. Cute siya, cute siya ganyan. May tsura, may tsura. Paano ba kayo nagka-meet ni Rico? Uh, we met sa gym sa my um, Ultimate Fitness. Ultimate Fitness. Metro. Kaso ako I had my partner at the time, he had his partner at the time. And then... Yabang na yabang sa akin to eh. Oh, so yabang to eh. Di ko pa- nga to paano- kinakausap eh. Paano, paano siya mayabang? Hindi, yung... Bigyan mo ako ng 300 pounds dito kaliwa, tapos 75 pounds sa kanan. 999! Ganun eh, no? Pag bilang, no? Yung gumaganon sa gym. Pa- paano mayabang? May, hindi, alam mo yung may asta kasi na pagdating siya, ang ingay, <laughs> na parang, you know, attention seeker. Yeah, yeah, Ganun yung dating niya. attention whore. Yeah, yeah, yeah. <laughs> Eh, ako kasi tahimik lang ako na tao eh. Dun. tahimik lang ako eh. So, um... Ay, nagkatagal na lang. He's now becoming really too hot. in the spotlight. Yeah. So, um, dati, makikita ko siya sa bar. Eh, nakatalikod yeah. ako, ano rinig ko na yung boses niya kasi mm-hmm. ingay talaga eh. Tangina na, dito na naman. Yes, nagtatago talaga ako sa ko. <laughs> Oh my God. We get that, no? <laughs> But then, after getting to know him, it's part of his job kasi eh, yung sa radio <laughs> DJ. Mm. Kailangan merong ego eh. But then, if you wow. get... Sakit. Meron eh, ego. eh, that's true. Kahit naman sa artista, di ba? Sorry ah, to be a little frank about it, di ba? Kasi meron tayong kinikerry na parang... Sinong pinakaayaw mong artista? Kailangan sa pangalan. Initials lang. Initials. Initials, initials. Bakit Slam, question. Walang pangalan bakit ayaw mo sa akin. <laughs> Walang pangalan. Oo, ah, mm, bakit lang? Initials na lang. Kaya mo sa kanya. initials. Tapos huhulaan namin from there. <laughs> Ah. Comment section, hula. And then, naka-work ko siya sa... Huwag mo sabihin ko sana ka work mawala. Kaya movie lang or Hindi ano? ko tumahulaan. Ah, okay. Oh, sige. Okay. Naka-work ko siya sa big network. Oh, Channel 2. Oh, oh, tapos? And then, <laughs> hindi ka kasama sa hula. <laughs> Hindi, no? Talaga. Pwede bang pa-blip natin ah, yun? Pa-blip natin, pa natin yun. Dahil nasa poder nila tayo. <laughs> si oh. Bossy. Nakilala nila si Drang James. ah, hindi. Ano lang. Um, I was part of a show. Tapos, Nagbully. <laughs> very, very, ano lang siya, bully. Mm. Parang... Babae laki. Hmm? Babae laki. Mm, obvious ata. Pag <laughs> ano yun, si Ano pare? Ah, ah, hindi masabi. Babae laki. Hindi masabi. Kasi pa-flip natin yung... Oo, wag. Baka babash tayo. Ah, babae laki. Mm-mm. Pero meron ganun nga, mga artista talaga na may ganyan, may celebrity na you will work with na hindi yeah. apo, ano, Again, medyo ano, star ako, demanding. Or, ganun. Mm. So bullying. mabalik tayo kay Rico. Bago ba, paano mo naman na na wave na na na patunayan na walang hindi pala na siya okay naman pala siya. Oo. Oh. Hindi, hanggang ngayon naman may certain angas pa din siya eh. <laughs> But then, yes. kasi nga boxer siya, yeah. tapos yung nga yung sa trabaho niya, yung network niya, it helps din yung pagiging sociable, mm. social butterfly niya. Sobrang opposite kasi kami. Mm. Uh, ako kasi meron akong social anxiety pag... CR lang ako, guys. <laughs> But, yun nga, after getting to know him, parang very sincere din naman. Mm. Sincere siyang tao. And, um, kumbaga parang ano niya lang yun. Uh, alter, e- facade. Parang, yeah, facade. There you go. Yeah. Facade. Gano'n na kayo katagal ni Rico? Magti three years na kami sa oh, July. Oh my God, ang bilis! Congrats, congrats. Three years na yun? Three years. Dami na yun. Ano nagsimula sa hangout Dami na, tapos na din, saka siya na. <laughs> Nag-declare ba siya na manliligaw o napapansin mo lang na parang nanliligaw na to? Nasa true love pala ang Oh. G- ah, nasa gym pala ang true love. Paanong declare na manliligaw? Ay, declare! Hindi, kumbaga parang nagsasabi, di ba? Parang magsasabi, di ba kita ligawan, gano'n. Or, or biglang napapansin mo na, di ko alam na kasi ganyan paano magligawan eh. Kasi na, na- nakita ko sa Instagram na ano siya eh. Can I talk about it? No. Oh. Okay. <laughs> Pakita mo. Eh, Nakita ko sa eh, Instagram na engaged na, tapos may article pa na lumabas. Ganyan. Sabi ko, oh, okay, engaged, okay. Kasi kilala ko sila parehas eh. Hmm. Tapos, oh, okay. Tapos, biglang, hindi na natuloy. Parang, okay, ano kaya nangyari doon? Something like that. So, it just, it just spiked my curiosity, right? And nung time na yon break na rin kami nung partner ko. Hmm. Tapos, nasa Boracay ako. Tapos, nagme-message siya kasi nagka-COVID ako sa Boracay. Eh. Dahil sa Boracay. Ay, ah, ikaw pala yung super spreader. <laughs> Ayun, siya yung simula nun. Hindi, isa ako sa biktima nung nag-super spread. Oh. As in, totoo yun. Any, anyway, so, isa, nurse pala siya. He's a registered nurse. Chinek niya yung BP mo online. Galing ah. By the look of it, you're 110 over 90. <laughs> You're too oh. hot. You're too hot for podcast. Ayun. Tapos nag, ginawa niya ako ng drink, no? Your Indian recipe. Pinadal- mm. Basta he was very caring Inalo and niya very... sa kamay. <laughs> Inalo niya. Haluin <laughs> mo sa kamay yan, ah, ha? Indian drink yan. <laughs> Kailangan kamay, ha? Ah. Ba't Mek- wala kang bracelet? mekus, mekus. Pero galing siyang banyo nun. Oh. Talaga tinuruan, tinuruan ka niya. tinuruan mo siya gumawa ng drink to no, help he, with. he, eh, he siya. made me the drink. Ah! Oo, so pagbalik... Pinadala pa niya sa Boracay. So that was my business, pandemic. It was an American Indian recipe hmm. to somehow remove COVID. Ah, American Indian, hindi Indian. Hindi Mecca's Mecca's. Ah, ah. Walang turmeric. <laughs> so, so it's sort of like this to strengthen your immunity. <laughs> oh, smokes so, mo lang yan. Yeah. <laughs> smokes mo lang yan. What ito? American Indian yan. Wala pa nga akong garapon nun eh, sa bahay. So yung garapon ko na sugar, tinapo ko. Tapos yung unang ingredient, sugar pa. <laughs> Tinapos sugar. Tapos, Gumaling ka. Gumaling. Gumaling ako. Grabe, putang Tapos- pa, pa, Ay, di ba sumagi sa tayo eh. Di ba sumagi sa utak mo na gayum? <laughs> Dahil tinago lang Oo, niya gamot sa COVID. Oo nga, no? <laughs> Hindi, joke lang. Naging gayuma siya. Mm. And then, um, ayun. Tapos nag siya mag labas. Pero ako to get pa ako noon. Sinasabi sabi ko, ko lang, ano, ito yung question ko sa kanya noon. Valentine's. Hmm. Sabi ko, oh, happy Valentine's. Do you have a date? If not, you know, you might have a garden of roses by the end of the day. Oh, suave. Uh, basa ako. Basa. <laughs> If you're free, since I won't have anybody, if you want a friend to hang out with, I'll be here. Eh, I'll eh, kaso naka-lock in ako nun. Eh, naka-lock in. Uh, ah. naka-lock in ako nun eh. Kasi kayo diba, kasama ko nung gabi na yun. so lock in, right? So, so after like a month, Nagyayaya pa din siya. Oh. So sabi ko, okay, sige, parang ano to. Eh, happy ako nun. So, niyaya ko na rin siya lumabas. Happy, happy, lola mo oh, happy ako nun. So. Nangingi ka ng tulong kay si Sherry na anong sasabihin Advice. ko dito? Oh, oh, oh, oh. It's more of like, um, ay, ah, go, go, go, go, sure. La, nagtatanong lagi siya sa akin. So, Shiri, what do you think? Ano, dapat ba... Oo, oh, dapat padala ko ba? Ano ba ano yung angulo? Ano ba yung ano angulo dito? <laughs> yung tulog o yung gabi? Tinatanong niya sa mamaya ba? Kasi ito, ano, medyo ano din to eh, hard to get din si Rico talaga eh. Parang di, hindi ko na lang, ayoko na lang kasi parang ano yun eh, na... Eh, hindi, Rico, go mo na yan. Ako yung, oh. ito sabihin mo. Ganyan. oh. mamaya labas eh. kayo. Showbiz. Oo. So, different game. Kasi I know showbiz. her, Phoebe na rin eh from Viva nga kasi we were to, we're together in the the same Kaya ano, mo magagamit ang girl best friend. Oo, oh, <laughs> oh, na parang uy, ano yung chismis? Uh-oh. Ilan na nililigaw ngayon kay Phoebe? Sabi ganun, tinata ano chismis doon? May Uh-oh. scandal ba yan? Ganyan. Wala, wala, wala. Walang scandal yan. May bo- kasi conservative to sa so, totoong check buhay. Check check Grabe. Ano. Sa, totoong buhay? Oo, oh, oh, conservative Kasi you, siya. You're, you're coming from an engagement So the person siya. that you will get involved with will be judged kagad, di ba? If you're coming from, kasi engagement is a whole different thing compared to you, nakabuntis ka tapos mag-engage ka. Uh-oh. Ang engagement na wala kang nabuntis, talagang decision ng isang lalaki yon mm-hmm. na to give up bachelorhood to make a decision that, oh, guess what? I'm a fall in love. Ganun. Tapos so, ang dami ko nang pinakilala sa ah, kanya. Yeah, Walang pumasa. To. Wala talaga. Lahat ng mga MILF. <laughs> Lahat ng MILF of Manila. so kasama ka rin pala sa FB group ng mga... Niyok sa Manila. Oo, mga single moms ng... <laughs> Hindi, Changes ayaw. it all. Oo, ayaw, ayaw ni Rico. Sa, kaya nung nalaman no, no, ko... I have nothing against MILFs. I have nothing against... Ah, Hindi lang, nag, di lang nagkiklik. It's just my parents are so strict uh-huh. about everything. They always tell me, if you do date someone of, of like may baby na, the, the, the, child would always want the father to be there. Are you ready to have to deal with the father of the child when you talk to the mom. Ganun lang. Prepare mo yung sarili mo dun. Mm. They would want them to always get back together. Siya ko naman, oh ano, isip ko rin yun. Diba? So, okay. So, So, nung, nung na-meet niya si Phoebe, sabi ko, so na-research ko na, Phoebe ba, may ano, so t- pinagtatanong ko na sa mga ano, wala, wala, ganyan, ganyan. FBI Ah, okay, yun. okay. oh, and FBI ko si Phoebe. sabi ko, Rico, go mo na yan. Feeling ko magugustuhan mo yan. Alright. <clears throat> Welcome to the Halo Halo Show. We're on a quest to save Manila traffic from boredom. quest? What are you, Frodo? Shh, I'm trying to tell them about our podcast. On a quest to save Manila traffic from boredom. Yeah, I'm bored. <sighs> Can you do better? <clears throat> okay, okay. Welcome to the most awesome podcast in the whole universe. maybe not the universe. Listen to the Halo Halo Show, where we talk about what's trending in the Philippines, among other things. And we talk about our lives, make fun of each other, and we really will save you from boredom. Yeah, it's our quest! Grab your swords! And your headphones. Listen to the Halo Halo Show. Stream it on all your favorite podcast platforms. Oh, best supporting oh. actress. Best supporting oh. actress. Okay yan, okay yan. We Pero nung nagde-date kami, alam mo kung anong tinanong niya sa akin? Ano? Sabi niya, first date, no, sabi niya, Phoebe, may kailangan ba akong malaman? May sponky ka ba? <laughs> sponky. Sponsor? Uh, ganun. Sugar daddy. Ah. Yan. Sugar daddy kasi uso sa... Not uso, but ayan na naman ako sa But uso. sino bang kilala mong merong sponky? Ako. Marami. o sige. Name <laughs> ah, Name drop mo na, Dre. Name drop. <laughs> No, pero you have to get that pero, out of the way. Yeah. You have to get rid of the awkward mm. stuff. Mm. You mm-hmm. know, ilan yeah. ba na may naliligaw ba sa yung politiko or ano man, di ba? You have to get it out of the way. Kasi nga, you want a clean slate. It's not, our jobs are not normal. Our jobs are entertainment. Our jobs are mm. entertainment. We're not, da- if you're dating two entertainment, galing sa heartbreak pa. Ibang usapan yun, di ba? Mm. Ganun ka talaga ka straightforward? Yeah, you have to be. sa time ngayon, a time of um, Tinder and Bumble and the bullshit of the world. Time is gold. konti lang ang pagkakataon mo sa mundo eh. Straightforward na. So you could make better memories. Again. Oh, maganda. Diba? po ka ba? Hindi, <laughs> no? Tanong sa'yo. Diretsuhin mo na, na parang, hindi naman yung diretsuhin na, ano mo yun, it's like you build up to it. Here are the goals, ganun. So para kaya tinanong ko siya. Hindi ka nabigla noon, Phoebe, kasi masyadong straightforward naman. Ha? Anong, bakit naman? Actually, oh my God! <laughs> Actually, the nerve. Yeah, the nerve. <laughs> Before Rico kasi, um, nag, I dated I dated then a particular guy. Um, With a particular set of skills. <laughs> Itago na natin sa pangalang particular. <laughs> Kaso, kaya kong pangalanan. Si particular guy, ano eh, mapaglaro. Alam mo yun? Parang... Chick boy. Chick boy. Yung pa- parang lagi Mahilig ba to sa... Huwag ka nang magbanggit ng ano. <laughs> si particular guy, Manilig. alam mo yung parang, hindi ako rinereplyan agad. Mm. Yung, ang mm. tag- yung mga ganun, yung parang may mind games. May mga mind games. Mm. Siyempre maraming lalaki na nagma-mind games, no? So ako, uh, when I met Rico... Babae din. Oh, yeah, babae din. I know, I know. ano it's like... Game? <laughs> <laughs> Ikaw naman ano yun. But si Rico nga was very straightforward. So yun, nagustuhan ko yun mabilis sa kanya. Mabilis mag-reply. Mm. Oh, mabilis mag-reply. At saka he told me pa lang the first time we... Nagre-reply nga yan kahit nasa radyo. <laughs> when we, no, when we were dating, sabi niya, um, my game is no game. yeah. Is that, is that what you said? it's I don't play games. Walang oh, uh, time is gold. Oh know, yes, uh, gibasa. <laughs> Ganun The game of no game. So uh, yun, derecho, derecho, derecho. Just very, it was very refreshing lang de ba? To meet somebody na ganyan. In a world full of uh, showbiz people. Yes. Oh. In a world full of F-boys. Yeah. Oh, F-boys. boys. Diba pag date kayo magkano na ngayon? <laughs> 'Di ba mahal? Magkano? uh, nagagastos sa date. Uh, <laughs> ano bang akala mo? Diba? Ah, Siguro 2.5, pwede na yung 2.5. o isip mo, kung, kung magde-date around ka, 2.5 ng 2.5 ng 2.5 ng 2.5 yan. Oh, diba? Ilan na ba ang... Hmm. Ikaw ba, Sherry, marami ka nang na-date na fuckboys? <laughs> na-date? Oo, Oo naman. Na 2.5? Oo. <laughs> Hindi, grobe ka. Hindi ka ba nadadala o parang okay din, masaya, masaya din? Hindi, nadadala. Pa- Siyempre nadadala. Pero parang nawalan, may, nagkaroon ka ba ng parang radar na ay, pakbo ito. Ito. Oh. Hindi kasi Actually, sexy eh. Pa-sexy sexy star yeah. or uh, viva, diba? Tapos then, you will attract yung mga um, mga boys mm. na <laughs> mm. yung akala nila ganyan oh. Hindi, actually yun nga yung pagkakamali nila kasi parang pag, pag ako akala nila iniisip nila parang ah madali lang to kasi ano eh nagsisexy tapos alam mo yung mahilig sa ganyan mm bluntly honest naman ako, but I'm very careful. So, if alam ko na F-boy siya, sorry, so I'd tell him straightforward din ako magsalita eh. Ano bang hinahanap mo? Are you looking for a relationship or you just wanna fuck? <laughs> May sponky ka ba? Oo. So, walang free taste. Ka ba? Ganun. Ah, no. Nasa Wala, meme, walang free taste. <laughs> nasa meme siya ng ano eh, yung ano, nag, nagpapawis siya tapos may dalawang pipili, oh, pipili. Fuck! Oh, relationship! Mm, fuck! <laughs> Oo. Mas maganda yung honest, di ba? Para kung gusto ko rin yung choice ko, di ba? Di, go, let's go. But pero kung fuck Siyempre, lang ang pinili niya, okay, okay ka naman hindi, doon. Hindi, hindi. Di ko, hmm. Depende siguro, sa mood ni Cherie. De- oh, <laughs> oh my God. Actually, <laughs> anong araw yun? sa panahon ngayon, Cherie. <laughs> hindi, parang hindi na ganun yung hinahanap natin. At saka, syempre, I'm, all, I'm already doing sexy films and yun na nga yung tingin sa akin and then ganun pa yung gagawin ko. So, para lang magkagulatan tayo pagdating sa toong buhay. Am I allowed to take a piss? Diba? Yeah. Oh. Go, go, go, go. go. Ginawa na ni Rastaman yan, eh. guys. <laughs> Y'all talk shit. Alright, go. Ayan, sige, pag-usapan yeah, natin. Yeah, magkakwento na sila about Rico. <laughs> May pag-asa ba sa isang sexy star ang isang mga, yung mga nice guys, nerdy guys, ganyan? Actually, ganun nga yung gusto ko eh. Yung nice guys, tsaka mga... Ayoko ng mga bad boys. Mm, 4 foot 10, ganyan. Mga gusto ko yung mga... Gusto ko yung mamahalin ako, yung lalambingin oh, ako oh, parang lagi. dinidescribe mo si Roger. Roger, ah. I mean, oh, oh. ala. Oh. Yung laging ano, laging sinasakyan ako, yung mga trip ko. Ah. Yung mga trip ko ah. Hindi. Um, <laughs> dati tanungin mo ko, Jack, ano yung mga trip niya? Ano bang mga trip mo? Yan. Ano ba trip mo? Ah! Oh, Nako, sakyan mo na. yung, <laughs> yung provide niya, sabi niya sa provide, yung provide niya sabi, sabi niya ganun, oh. ah, yung mapag-aral yung mga anak ko. <laughs> Manila to Bicol. Yung mga trip niya yun, Jack, eh. Manila to Bicol, Bicol to Manila. <laughs> yung isa sa pamilya niya. Ang mga sinas... Ang mga sinasakyan niya, isa rog bus lang. <laughs> Super lines. After nito, sasakay na siya pa uwi Bicol. Pag ma-explain sa misis niya. Pero kasi nakaka para sa mga nice guys mm or or nerdy guys, parang nakaka-intimidate pag maki, Oo. sa ano eh, sa mga sexy na katulad ninyo. mm Ano ba ang pwede niyong maipayo sa mga nice guys kung paano ya approach yung mga sexy Ano lang, siguro just girls. just be yourself. Kasi syempre, sanay kami dun sa mga bad boys Lugi eh. ko nang naririnig yung be yourself na <laughs> Hindi, kasi... Bibitawan ko lang tong Beyblade ko! <laughs> Nasa Beyblade ko. Meron ka din mag Beyblade? Go, Ayaw mo sa akin. Sabi mo, be myself! <laughs> Sabi mo, Sherry! Ah, oh, malay mo, ang sasagot ko sa'yo, come to mama. Oh, Go shoot! One, One, two, Paano? So, be yourself. Uh... Yeah, kasi actually, mas, syempre sa, sa amin, we're very exposed to people na very, na medyo, hey, you wanna oh, hang out? Yung mga ganun maanga. Syempre, parang pag nandun ka, nakikilala mo yung mga nice guys na, uy, grabe, yung respeto sa akin nito ah. Ako Gentleman. na lang, oo, parang baliktad. So, parang ako yung nang, ng babastos talaga, no? <laughs> parang mas ako yung, parang, yung bait naman ito. Oo. Sige nga, ako na nga lang ano dito. Parang lalambing, ganyan. So, May limit ka ba sa itsura? Sa itsura? Oo. Well, uh, ah, kung baga sa kartada, 1 to 10, hanggang saan ka lang? Braces, ah, braces. Uh, mas important sa mas important sa akin yung ano, how the person treats me. Talaga mm. kahit kuba? Yes. saglit, saglit, saglit. How dare you, man? Oy, cheers, cheers. Shout out sa mga nasa, lab, sa live studio audience oh, nyo. Yeah. yeah. yeah. Shout out. Siyempre, cheers, guys. Cheers. Lang, ha, sabi, sa mga... lang, <laughs> patutunugin ko lang yung kampanya pana. <laughs> ito, ibig sabihin nito, I love you, kagay. <laughs> Dep- depende siguro yun pag ginaya niya ako. Oo, oh, <laughs> sakay ka sa likod ko. sakay me like your camel! I will show you the world! Sabi mo, shot mo, shot mo, shot mo. Kung malalasing ako magdadrive. Ay, bilay ka, Camel! Cheers! Cheers! Cheers! Para sa mga kuba. Para sa mga guys! So the audience sa labas, so the audience. Kasi kayo kay Sherry. Sabi naman, oh. magkakaw ka ng mga humpics. <laughs> Okay ba sa ito? Gusto ko lang eh. Sinesa niya sa akin yung dick pic. Ayun yung hump oh, pic. Actually, actually. Kasi syempre ayoko na may isang kay Phoebe, di ba? Baka magselos ka pa eh. <laughs> So, sinisend ko kay niya sa group chat namin. Sabi ko, wow mo, isend sa group chat natin yun. <laughs> Kasama yung prod. Kasama yung production. What, what, mo At least, nasa makaka, at least makaka-relate sila pag napag-usapan natin, di ba? Oo. Hindi kasi dati, lagi nagpapadala, daming nagpapadala ng ng mga dick pics. Nababa, nababad trip talaga ako. Sabi, ko, ano ba tingin nila sa akin? Gago tong mga to ah. Nung nagtuhat for podcast na kami, madami pa rin nagsisend. Sabi ko, paano ko kaya gagawin to? Nabubuisit ako. Kasi minsan nabubuksan mo nang hindi mm. sinasadya, di ba? Mm. So ah, ginagawa ko. blur pag- eh. May suggestion ako. Hindi, so pag so pagka nabubuksan ko siya, kasi hindi mo naman nakikita, eh, so balay mo baka picture namin Cute. dahil kasi I share ah. yung mga pictures sa mga fans na mm-hmm. nagpapa-picture with me and then sinishare ko yun sa stories ko. Uh-oh. So, kiniklik ko yung video para makita ko kung baka fan yun or something. And then, dick pic, okay, send to Rico. <laughs> Kala ko si share Baka pwede eh. yung gawin ng ano, dick pic of the week. Ang dick pic of the week natin ay galing po kay Roger Naldo. At si Roger Naldo po ay may pamilya na. So, sa misis niya, paki-identify lang <laughs> kung ito yung mister mo. Uy, pero, ma- pero magu- magugulat kayo ha. Ah. Kasi gusto nila yun. Yes. Yeah. It's empowering. Yeah, gusto nila. As in talagang... bigote. Oo, oh, Miss Cherie, <laughs> pwede po bang i-feature nyo yung, yung dick pic ko sa show nyo? Ganun. Pwede, oh, tapos meron pag, pwede bang i-rate nyo to? Kasi, ngayon kasi sa sobrang dami nagpapadala ng dick pics, nire-rate na namin sa tuwan per podcast. Nire-rate nyo? So, expert na pala si Rico, ano? <laughs> <laughs> ano it's, it's the weirdest thing ever. Anong pinakamataas na rating na binigay mo sa isang dick pic, Rico? It's just all the exhibitionism, it's all on our show right now, and I told her, hey, you know, we all gotta uh, <laughs> you know. Kaya ako simula nung mm. nagtuhat tayo, uh, may nagpapadala na rin sa Kaya akin. Wow. <laughs> Oh, so kayo pala ang PGT. <laughs> yeah. Kayo ang the boys ng Dick Pic. Oh. Yeah. Bigyan natin ng golden buzzer. Ganun. Uh, eh, sa'yo, Pilipinas got tite. That's a new show! Pilipinas got tite. Pero, pero minsan talaga sinasabi ko, guys, baka naman pwede maghilod muna kayo bago kayo magpadala ng picture. <laughs> Grabe, ang Okay, iitim. Alam mo Kaya yun. gumamit ng hmm. filter, di ba? Oo. May, may support. May nagpadala ng support. Oo, Wala. ang dami. Dami ko na nakita. Maraming support pala. Alam mo pag ano eh, gumamit ng filter kasi yung yung butas sa titi niya may lipstick. <laughs> Cheers! <laughs> Tsaka may bunny ears ka, hindi ka na ma-answer yung funny ear na. ano ang pinakamataas ng dick pic? Ay, ah, pinakamataas ng na-rate nyo sa dick hindi, sinasabi ko na sa kaya ko, okay, uh, hindi ako nag-rate ng numbers ko. Wow. It's eh, ano, nire-rate namin sila between yung pinakamaganda tsaka yung pinakapangit. Ganun. Mm. Yung... Mm. ano ang itsura ng pinakamaganda? Yung medyo... Ito, <laughs> pakita main, mo na sa kanya. Rico, pakita mo ngayon sa'yo. <laughs> Rico, oh. pakita mo yung sayo. Teka, magsisiyar lang ako. Papa- papakitaan ko talaga siya. Dali, dali. Gusto niyo talaga makita. No, hindi. Eh, Lipin mo muna yung papakita ni Rico. Mamaya ka na mag-CR. Baka sabihin nyo, mag-jackal ako pagka... James, baka mag-send ka ng picture ha. Hindi, hindi. Mabilis lang yung makikita oh, na ni Rico. Mag-send ng picture si James. Tino, tino. Oo, ah, ayan. Ayan, oo. Tino mo. 'Di ba? Ganyan sila magpadala sa akin. Oh. 'Di ba? Grabe. Oh, ay, nag-CR si James, oh! Mukhang magpapadala ng picture. <laughs> so those are the things we get. So I just go like, okay, you know. Yeah. Parang kilala ko. Confidence. you know what I mean? So, yung tattoo niya. Oo, oh, may tattoo eh. <laughs> Oh, so, alam mo yung ano, yung it comes with the territory that we have to partake on, oh, on right. Ano just provide a platform for people to speak. Yeah. Is that, yun ang harapin namin. Pero okay lang, kami, okay kaya naman eh. We have to re- ano, uh, walk through the mud Uh-oh. to somehow uh, provide a platform for people to speak about it. May mga nagtatanong know. ba ng mga audience members sa inyo sa Two Hot for Podcast na mga uh, may problema sa sexual yes. relationship. Yeah, Ano madalas na tanong meron. na... We had a couple of letter senders. We do have two hot confessions. So, yeah. yung, yung uh, the other one was at OFW? The other one that Ang we pangalan got. ba nito ay Jomar J? <laughs> Kasi OFW yun. Eh. Hindi, minsan yung mga, yung mga questions nila, yung parang um, pag matagal na kayo together, ano bang pwedeng excitement na, kasi nawalan na yung excitement, ano bang pwedeng gawin? Nabasa niyo yung letter namin ni Muman. <laughs> <laughs> Hindi, hindi. Ano, Sa amin dalawa yan, ah. Oh, sa amin dalawa yun. Ah. Matagal na kasi kami magkasama. Oo, so Hindi, pag matagal na. ano yung advice niyo pag ganun nga? How do you spice up something like a 10, 12, 13, 15 year relationship? Role play. Yeah. Talaga, ah? And discuss. Discuss it amongst... Hindi mo pwedeng gulatin na nakakosyong ka <laughs> bigla, no? Pasok ka lang, Sailor Moon! Pwede, ah. Pwede, pwede ba? Gawin, yeah, pwede mong gawin yun. Like, nasa work yung asawa mo and then pagdating, naka-made ano ka, Cuba, sexy darating ka na French Cuba. <laughs> Jelly! I'm... I love you! I'm Bottom na you! Right on my... I will show you the world! Pwede naman. Ganun. Oh. role play helps sa mga lalo. Uh, yeah, yeah, I mean, that, that helps. But then ako kasi discussion eh. Like, you could talk about it, you open Boring! <laughs> discussion meaning, oh, it's really... You have to be honest eh, no? May sequence kasi when you're having sex, there's a sequence, okay? Ah, so yeah. it's like, there's a certain style. Okay, missionary, moon then doggy, then on top, whatever. Doon ko pinapass forward. Change it up. <laughs> Hindi man naman nuno. Hindi, tsaka ano. Change it up. Change it up. Minsan, nakakakuha din ako ng students doon for poll. Kasi poll actually helps women, especially sensuality, sensuality especially yung mga babae na nanganak na uh-huh. and then nag-asawa uh, nag 'di ba nag, nagbabago yung relationship nila with mm-hmm. their with their husband so. kasi parang nafo-focus yung attention nila sa kids ganyan and then bigla na lang malalaman nila magloloko yung mga asawa nila but syempre kasi bakit nawala nawala yung confidence nila sa sarili nila. Mm-hmm. So to bring it back parang I suggest na they do, you know, something for for themselves also like what what form. Pole dancing is actually one of the things that they can do or something na sexy para mabalik Makabili nila yung pole sa bahay. Para mabalik nila nagpo-pole yung ka na eh, ano, mabalik nila yung nagpo-pole confidence dancing. nila. At saka yung, yung relasyon nyo, hindi lang kailangan yung katawan yung diligan, pero yung relasyon. Yung utak pwede din. So, monthly, you have months to Talk Yes. about ay, yung like, Go on holiday. <laughs> Massage, mamassage. Magastos, magastos lang yung holiday nito eh. Pero kami, monthly, usap kami, o oh, ano yung kailangan improve sa relasyon ano yung okay, ano yung swak, ano yung ganun. So, ganun. May, mahirap yung change position kasi dog style lang yung kaya namin ni GB. <laughs> change up the position, change up the sequence. Kung pare-pareho the same sequence. Iba Ikaw naman yung ano, Ako naman yung dog style. <laughs> Ako naman dog style mo. <laughs> change position daw, sabi Ikaw naman so, yung bottom. So, change it up, change it up. You have to spice it up. Or maybe Parang, add some dildos. Uh, Yan. So, kaila, Paano umorder sa Shopee nun? <laughs> Pero paano ba ano, kailangan kailangan ang secret ba talaga ay dapat bigyan mo ng confidence yung babae. Yes. Siyempre. Yeah. Paano ang magandang mga approach? Uh, uh, kunyari, if they got, kunyari, if they gained weight, they got thicker or may insecurities. Ganun. go to the gym together. Uy, ako din. Sabayan mo tumaba. Kaya compliment. Wow, more of you. Uh, hindi, ah. hindi, pwede. Hindi kasi, kasi, kasi pag, pag, pag kinompliment mo, may maintain mo yun. Nagiging dalawa ka So just be honest from day Lucky one. <laughs> Parang ko talaga twinsy. <laughs> wow. Ah, sabihin ko uy, more of you. Oh. oh. Tatlong oh, diba, pizza na lang, isang to. <laughs> Uy, tuloy mo yan, makaka-discount out tayo. <laughs> na pero ano eh, you could join the journey. Uy, gym tayo, I'm gonna try something new. So make sure pag magkasama kayo, first time niya rin itry yun. First time mo din. Para hindi ka lamang, hindi, nagla, hindi competition. I-remind mo lang, uy, same team tayo. Paano ka mga labet, Rico? Anong, like, Oo mga labit lang siya, ganun lang. Hindi, yung mga- paano ka maggaya ng, ah, se- ng sex? Negroni. Nila, Negron. <laughs> Parang hindi naman buha pala. Kaya hindi pala naman siya favorite- buha kasi. Eh. Kaya pala favorite na ni Phoebe. yung Negro ano, nila. Negro. What do you mean Negroni? <laughs> Yan din yung kay Bill Cosby, wag na yan pa. Eh, yan, ba yun? Ano yung Negroni? A drink. I love Alam. Oh, da Negroni. I thought a ah, Negroni. <laughs> it's like, I invite her to go out. Let's go have fun. Yeah, yeah. Pag kinakalibit ko kasi ito eh, no. Does it... Well, go over there. Oo nga, Phoebe, ito parang ikaw ang ano, eh, conservative, sabi mo ah. nga eh. Pa- paano ka nag-fit in dito sa Too Hot for Podcast? Ma- ah, na kailangan ka pa bang pilitin mag- mag-share? Oh. Hindi ko nga alam kung Medyo. talaga ako eh. <laughs> Siya yung moral hindi. conscience Actually, ng show. Actually, sobrang ano, sobrang bagay talaga si Phoebe sa show kasi siya yung nagbabalance out ng ng kabastusan tsaka ng pag medyo hindi masyadong mm. naiintindihan, ganyan. Oo, sa side ng mga conservative Oo. side, ganun. Parang may spectrum kasi kami ni Oo. Cherie eh. So, lagi kaming nasa magkabilang dulo. Mm-mm. So, kung ano yung sinasabi ni Cherie, Yung, oh, ganun pala yun. Oo, so, ako sa parang, kabila. ah, talaga? Ganyan pala sa mga part nyo. Okay, now I understand. Totoo bang inosente ka sa mga ganun? May pagka-inosente talaga ako in general eh. Ah. <laughs> so, also, I don't like talking about the... Oo, mga... Your intimate stuff. Because we don't talk about intimate stuff at home. Mm-hmm. You know, we don't. Except So- except for now, natuto na siya. <laughs> yeah. Natuto pero, ka na ba o ano, ah, ano pa rin, adjustment pa rin? Ngayon sa show, Oo parang I found my voice na rin kasi. I yeah. feel like I found my voice. Kung ano man yung sarili kong perspective, valid din naman. Mm-hmm. It's my own outlook, yeah. 'di ba? Hindi nobody can say na mali yung nasa isip ko kasi yun yung totoo para sa akin. Yeah. 'Di ba? So, so yun, I feel like medyo balanse naman. Hindi. Yeah. Uh-huh. Hindi. Kulang pa siya. Kulang pa. <laughs> Ano ang pinaka na overshare mo na? Walang sa... walang oh kwenta. God. Walang yung nas, kwenta. Yung nasira yung kama oh nila. Oh Uy, by the way, ah, sa pagsasalita niya about our bed and I said it. Thank you to Big Boy Fresh, Eurotex, for our bed. Binigyan sila ng kama kasi nasira yung kama We have a brand new bed. That's Binigyan kayo ni Big Boy Cheng? Yes, oh, Big Boy Cheng. Thank you for our new bed. Kasi sobrang hardcore nilang dalawa mag-sex, nasira yung bed nila. Oh ano ka ba? <laughs> ano, like, for content. ako yung ano eh. Ako yung Rico, galingan mo, galingan mo. Ganun. Ano nasira yung frame? Everything. <laughs> At yung kutsyon? No, not Ay, kutsyon. spring bed ba kayo? Spring, The whole ganun? frame. The whole Oo. Oh. frame, yeah. Grabe naman niya. Di ba ganyan din yung kay Amber Heard na? ano Tapos inepok, inepok, inepoxy ko. Inepoxy ko, no? Para maayos. Wala. Epoxy. Baka wood. Wood ba yan? Wood. Oh, wood. Wood glue. Well, congratulations guys. Ano Guys, ah, Naulit pa ba yun? Yeah, we the, the, bed we wanted to sell but then you were kicking me. <laughs> oh. Kaya hindi naman siya nagmamayabang pero si Nono nakasira rin to ng kama kasi mataba siya. Eh. <laughs> Tawag ko doon ay eh, from the top rope. yeah. Pag igalang niya, mag-isa lang siya noon. <laughs> oh, no, no, with a steel chair! no, it just happens. I guess, I don't know if it's a quality of the bed. I'm not oh. sure. Tapos may nag-letter sender din kami laging tinatanong, um, what if everything in the relationship is broken, mm. pero the sex is really, good. really good? Yeah. Is it worth keeping the relationship? Uh. Okay, pwede ba namin itanong sa inyo yun, guys? From yes. a from a guy's perspective, the what sex do you think, is good? Ryan Rems. Ah, yes, kagad ako. Kasi yeah. nagagamot na ng lahat di ba? Di ba? Actually, actually, Yung- yeah. Oh. Kahit, Yeah. kahit galit siya. Oh, primal ako, caveman ako eh. Yun lang kailangan. Mame. <laughs> Yep. Oh, mm. meron nga 'di ba ang nag-aaway kahit na magbugbugan sila Mike. pero pero pagka nagkakasundo kasi sila doon eh mahirap din Parang kasi sex. mahanap din kasi sa iba 'yon eh, 'di ba? Yeah. Iba-ibang... Ako ano. naman kasi depende sa kung ano yung broken. Kung sinasabi mo na lahat ay broken versus ah, except yung sex okay, part. ito yung broken. Nananakit yung guy. Ah, ay, iba. hindi iba yun. Di ba? you remember yung nagsulat sa atin? parang nananakit yung guy, tapos, syempre, nagsusorry eventually, tapos, very good sexual compatibility. Ang tanong dyan, gaano kasakit? Tang, tang ano ba yan? Jab lang eh. <laughs> Baka naman Jab-jab lang sa hita. Oo. baka naman sa braso lang. Bago ka Baka naman sinasakal lang eh. no? Oo. baka hindi naman na, pag binibitawan din. <laughs> Magte-take ka diba? ba doon pagka binitawan ka? hindi, pero kung ganun kalala, ah, syempre hindi naman ano. Tawan din. Oo, pag ganun malapit ng ano, pag violet na. <laughs> Mama, <laughs> bukas ulit. ah, putang na, alam ko, aakto niya. <laughs> Parang how good is Uy, pero that sabi ni sex Muman, ano na- daw, masarap daw labasan kapag ano, galing sa sakal. Totoo ba yun? Ako? Sa babae? Um, sa babae? Are you... Auto-erotic asphyxiation. Oh, si Yeah. ano, si Well- David <laughs> Carradine died Oo that no. way. Well, minsan kasi, pag masakit, nafo-focus yung sensation doon sa masakit. Hindi, so parang release kasi nung kamay, magre-release yung endorphins. So magla-climax yeah. ka kasabay well, ng oo, endorphins. totoo. I mean, <laughs> You're giving her ideas. so, Bago oh. na naman kayo try, ha? Kaso lang gusto lang yung subukan yung sasakaling ka eh. Hmm. On the next episode of Cool Pals, in memoriam of si Rico Rico, Robles, si Rico na yung sinasakal Oh, ng sinakal. Gary Vee will be the guest. <laughs> Puta, ina, luwagan mo naman. <laughs> Bumibi- bumi- bumibitaw din. <laughs> Pero yung kung kunyari sobrang yung nananakit na, parang hindi naman na sobrang Sobra na siya yun. Sobra na. yun. Pero kung hmm. ang mga broken parts lang ay eh, yung communication. Ah. Yeah, pwede pang mm. i-fix. The show does not con- condone violence. If you're going oh. through something, do seek help. Hello, <laughs> hello, may monitor. Um, do seek <laughs> help. Do get help from the authorities. All right, so we don't condone violence against women. Yes. Yes. Just na just like the good old days. <laughs> Violence is Gago ka ba? The good old days. 1997. Ano <laughs> oh, the peak. the peak of women's desk. <laughs> so nga may tama naman, hindi naman siya worth it na i-keep. Anong sinagot niya noon? Um, <laughs> Sabi ako, niya ganun din. Baka naman may inalay sa pata. <laughs> jab-jab lang. Baka jab-jab lang. hindi, hindi. Ako, for me, pag sinasaktan ka ng lalaki, you have to stay away you from that help. guy. You yeah. get the authorities involved. Stay away from that guy. Um, yun yun. Um, ano yun, may mental You can always trauma find yun. another good sex from, Oo. Oh, there's a lot of people oh, in the world. Kung sex yung masarap, tapos Oo. nananakit siya, putulin mo yung titi, <laughs> tapos lagi, no, patigasin mo. Tapos yun, yun na lang i, ano mo. <laughs> Pero wag na yung buong pagkatao niya. Oo. Yes, yes. May Diba? ta- may time na ba na mas masarap ang dildo kaysa sa sex? Do you want me to answer? Yeah, kala ko, you want me to answer that? Yes. Ah, Vico? I'll be like, well. <laughs> Napatingin din to. Eh. kasi, eh. kasi nakatingin siya sa akin. Kaya oh, talaga sabi ko, uh, bro, you know, from one cow bro to another. Oh, sabi niya, masarap daw. <laughs> Hindi, pero no questions asked. Masarap talaga ang dildo. So, pagka... Ako <laughs> talaga. Sige, oh, yeah. <laughs> This portion is naman, brought to you by ano Kung Fu. Hindi ko alam yung pinainom mo ako para makapagsalita ako, uh, no? Uh, uh, no, but, but, but, but kasi it, it, it helps kasi especially women na, uh, like, yung ayaw mag-play around ng mga maraming lalaki or di kaya yung yung mag-isa ka lang. Alam mo yun, yung wala kang no ibang... No strings attached, no? Yeah, no. At least wala ano kang... Yeah, it's the, <laughs> it's the same, di ba? Tatanggalin mo na, baka pag naka-touch pa yung charger, tanggalin mo yung charger ah. cable. Nakakabit pa sa charger. So, kumbaga, Kasi low ba? ba? Tanggalin na. Sirana yung battery. Kasi bin- binili sa Temu. <laughs> Di ba? yung isa nakahawak sa dildo, yung isa power bank. <laughs> Mas masarap tal- talaga to sa Oo. Mas masarap talaga yung dildo. So, kumbaga, it, it's actually something that can help women talaga na, Oh, cheers. na lonely. Cheers. Cheers. Cheers, guys. Mag-isa. Cheers. Cheers, everybody. Cheers para sa dildo! Ito kasi isa. Gulasing na ako. Ano, cheers, cheers. sino nagturo sa'yo? Ako. ano? <laughs> Explore. <laughs> Nang paano yun? Ah, Nag-google-google ka ba? yeah, yeah. Actually, ni-research ko talaga siya kasi first of all, syempre mahirap ng, especially right now, mahirap to fuck around kasi there's a lot of people na HIV. Uh, eh, yeah. 500%. Mm. Scary. That's So, you know, like for me, like myself, syempre I don't wanna sleep around with everyone. Syempre pinipili ko yung mga tao na, you know, if hindi ako in love dito sa taong to, or if walang attraction, sorry, I can I can please myself anytime. Mm-hmm. So, kumbaga in parang in traffic, pag bored ako, <laughs> ganun. Nagawa mo na sa ano, saang kalsada Actually, ito? EDSA ba to? Kausap nga namin sa telepono, Sherry, nagawa mo. Dali. Sandali lang, magkakam na ako. Cover ko ng NCAP. Call me ulit. Tangin ilo, nakuha ba Para ano, kasi para hindi mainit yung ulo mo, di ba? Instead na mainit ulo mo, yeah. di, Upo ka na lang, oh, kuya. Sandali lang. Si Ray, ng end cap. <laughs> ng NCAP, nanginginig. Nag-cause ng traffic. Hindi sa kotse lang nakatigil. Tapos, oh. Ano illegal firearms. <laughs> No, hindi. Pero yeah, yeah, yun talaga siya. It, it, it helps women. Sasagot Ano ang magandang dildo? Sasagot ka rin ba? Hmm? Asagot ah, ka rin. Ano ba yung tanong ulit? Ganyan usually kulay ng mga dildo. <laughs> Tangina mo, James. Nakaulo ka. Tangina mo, James. Hunting. <laughs> usually ba, ano ang, ano, uh, maganda sa kotse? Na dito? A ah, bullet. <laughs> alam na alam. Bullet? Ano yung maliit lang na Uh-oh. ano? Actually, you can travel with it. Mm. Kasi hindi siya na ano, 'di ba? Pero ay kala ko may roaming. <laughs> hindi siya na card pa. hindi pwede ba siya ilagay sa makeup, hindi siya may na. dala kayo, may dala ka. Hmm. Everywhere. <laughs> no, I'm just kidding. Wala. Oh, Siyempre, I never no, seen one. Eh. I've never seen one. So. May dildo na pang long distance relationship, 'di ba? Ah, oh, yes. Oh, yes. Napag-usapan na natin. Yun. Yung kinokontrol yeah, ng ano? yes. ano. Ano siya? So pagka malayo kayo together, sa, yung sa babae, tapos yung remote dun sa guy, which naka is sa phone. Sa phone siya. <laughs> Sa phone. Ang no? Habang, Oh, may app. habang ginagano ng lalaki sa ano, di ba? Si kumpare ko, oh, oh, pare. Ah, Bak- ah. oh, yes, Brad. bakit alam mo nandiyan na yung dildo mo? It's a beautiful night. <laughs> May lumilipad na pipino. Diba? It's coming. <laughs> Pero ang galing nga nun, yung sa'yo nagko-control. Gabi, umiinit Mainit yung mukha ko dito. Ah. Syoktong pa mo! Diba, Kaya ko pa kaya? Kaya to, to, to. <laughs> Ah, ah, ah. Ay guys, naubos namin yung Okay lang, gas. okay lang. Okay 250 yan ah. <laughs> Uy, wala pa. Wow. Pero, eh. <laughs> No, guys, uh, you know, we really we really drink a lot on the show because honestly, we're all introverts. So to to It helps. It's just to yeah, yeah, yeah, yeah. Just to speak out about mm. your thoughts. It's a whole different thing than reporting ano the latest song. Diba? Iba yun eh. Ibang skill yun eh. But then when you're an introvert talking about your mind, this is like, okay, let me drink a little bit so you know, I can speak more. So, Tanong ko lang, may kumonsulta na sa inyo na may naiwanang pipino, gano'n. no, <laughs> ah, wala ka, wala ka, wala ka. May narinig ako, may narinig ako dyan. <laughs> so, pero kasi ah. Kilala ba namin to? Ah, okay. Emergency daw yun, ninaupuan lang talaga niya. Ang mm, galing ah. Sobrang bilis ng pangyayari. Eh. <laughs> Di naman ko alam. nila sinadya. Gumagawa na talaga ako ng salad. Freak out. It was it was relaxing at that time, di ba? Kaya yung puwet niya walang eye bags eh. Sino, sino, sino, sino? <laughs> Nagbubulungan sila. Bulungan sila kung sino yung nakaiwan ng pinis. Sino ba? Uy, hmm. Facebook friend ko siya. Pakaulo ano? ka. Oh, Pakaulo ka. Pablip. Eh, paano mo pablip mo? Pwede, pwede ko siyang tanongin. Kati. Oo, oh, tanongin mo. Pag-teleconsult. <laughs> Dok, <laughs> may, may times na ba, Phoebe, na, na nag-away kayo ni Rico dahil sa mga napag-usapan sa podcast? meron. Gago ka, bakit mo ako pin... Ah, ano Meron, meron. Anong... Meron. Mamaya, ganun. Oh my gosh. Talaga. Sinabi ko pa sa prod yun. Sabi ko, please pakitanggal. Ah, ah, yung Tapos, pangalan si ano? Ah, yung actress. No, hindi lang yun. Pati yung foreplay. Which one's the foreplay? Ay, was, hindi ko na ulitin. Ah! Oo, oh, wag na. <laughs> Baka mag-away, kagawain mo kami So, how do you resolve that? Baka mag-away ba kayo talaga? Kasi or pag inaaway ko siya, tinatawanan niya lang ako. Yun. Eh. <laughs> As in, very calm lang siya. Kasi hindi siya, hindi siya, hindi siya... Hindi siya mahilig makipag-away. Fight fire with Hindi combative. Fire. Hindi siya combative no, sa argument. He's not. He's not. So, there, there are other things. One-sided eh. lang lagi yung away. So, hmm. wala. But I, I would be like, pakakalmahin mo muna yung emotion. And then you'd be like, okay, sabas. Uy, eh, galit ka kanina. Ano, ano yung kinainis mo? Ah. Okay, usap tayo. Ay, yun lang ba? Wala yun. Okay lang yun. Ganun lang yun. Invalidate mo yung feelings ko. Ay, ah, yeah, hindi, pero ganun pa yun, ganun pa yun. Because you shared it on the show. Ganun. Now, you have to put it on Facebook and my dad will see it. Oh my God. Sabi ko naman, huwag kang magkalala diniem ko na sa kanya. <laughs> Nakaback yung datay mo sa Facebook. Kasi ba- bago pala niya makita, nakadiem na saan. Kasi ibang platform ang podcast eh. Kailangan ah, mas mas unfiltered, oh. Yes. mas raw, mas kakagatin ng tao and ah, mas susundan kayo. Yun yung gusto ng tao din kasi. They Hindi, to the matut- podcast for the sila. real It's honesty. discussion. Honest Yeah. discussion. We do that on radio, on Monster, we do that. you know, yung but then kasi you're given such a, an amount of time to speak. Mm-hmm. So and you want uh, you have your you have your KBP. You have to play with the rules. You know the reason why there are rules is so that the competition gets a little better. You know what I mean? Uh, you're worth it of the awards. You're worth it of all that. Pero kasi kapag ganun, like that's why I don't share my opinions as much mm-hmm. compared to the podcast that we get to do that in the podcast. We get to talk. Pero put some content into it. So because if we're gonna do this show and it's not gonna help anybody, what's the point? Yeah. Ano yan? Para... <clears throat> Kamusta naman ang response ng mga tao? We we are more popular on the podcast than our own career accolades that we have done. Di naman. Ah. <laughs> Ay, sorry. Hindi Ako lang ba? Leche naman, no? Oh. <laughs> yeah, yeah, yeah. ano naman, may mga ginawa naman tayong... Uh, eh, pero ako... Recently, recently syempre. online, yan. Yeah. Uh, Siyempre, ah, parang, uh, itong podcast is what keeps you relevant. Hindi, tsaka yung toto- totoong buhay. Totoong buhay siya, the podcast. Uh, oh, yung, yung sa, like, sa relevant side, we do our jobs the yeah. way we do it, that we get known. Pero this is where we get to speak what we want to say mm-hmm. without being judged. Yeah. We are judged. Lahat tayo. Minumura tayo sa comment section. <laughs> Pero okay lang yan. Kasi it reaches a certain audience. Like, there are people that message us, Uy, you saved our relationship you know, I went to a point that my own parents are asking me for sex advice. Mm. <laughs> it's like your parents asking you, "Uy, anak, wow." They thought <laughs> like her, kayo, She, she, goes to <laughs> Dubai and she's getting people asking her for sex advice. oh You know, we were eh, we were in a hospital and people so, are asking for photos of her because of the show. That's so. sa Dubai immigration. Yeah. it, it, goes to that level mm that, that, a podcast is accessible. mm you know, uh, not a lot of people can watch television. Not a lot of people can listen to radio. but as a Facebook, on their phones, they can see the reels. They can see the podcast. So that's why we're here on your show to, you know, to guest on your show so that all of us who are in the podcast all be together yeah. to mm-hmm. speak our minds, di ba? Mm-hmm. So, yeah. Sa, sa podcast, parang walang competition eh. Yeah. Lahat pwede mong pakinggan. Yes. Oo. Oh, oh. equally. Sa'yo, kung ano yung trip mo, Yeah. kung ano yung trip mo, walang basagan ng trip. Hmm. Sama Pero ang goal kasi namin dito ay eh, makapanira naman ng buhay. Baka <laughs> niya kanyang goal yun. Hingi <laughs> ng tulong. Sa kanila. Oo. O oh, see, na how it both. works together. very nice uh, uh So, guys, would you be willing to answer our rated R jar <laughs> Oh, Oo yeah. naman. Oh, yeah. So we Sa want to guess you guys. It, yeah. It's an open invitation. Cool pals, we're gonna guess you. Is it okay if we could guess you guys? Oh. Too hot for podcast. na, tatlong oras tayo magre-rate. <laughs> <laughs> oh. mag-rate ng mga dick oh. Yeah, na. Oh. So handa pwede ko, na. Pwede ko i-rate in person. <laughs> yung mga nagpapadala ng picture sa i-rate na namin kami mag-rate mo. Akala ko yung cool pals yung i-rate live. Ah, uh, uh, medyo lo- loyal naman kami sa mga asawa namin, no? <laughs> Lahat kayo may asawa na dito? Mm, si Roger oh, lang yung binata. Uh, oh. ah. <laughs> I-rate lang naman daw. Eh, Oo, oh, nga hindi naman namin sinabing aagawin. Oh. Ako yung magre-rate. Eh. Pareho. Ano, si ano? Rico yung magre-rate actually. Ah, sure. <laughs> sure, sure. sure. Oh. Wag mo nang i-rate yung sa akin. Sabihin ko na si Sadness. okay. Oo, oh, oh, abangan namin yan. Eh. We can't wait na yeah, doon so, naman kami sa show. That'll be fun. Ano ba yung mga segments nyo doon? Yung mga, ano tong rated R? Pa- para naman ma, ano kami? May idea ma, lang ma idea kayo. na kami. Basta these, these are questions sent by people for us to ask. They mm. ask us these questions, pero the mm. jar itself, may oh, bunutan. topics, bunutan, bubunot ka. So medyo naughty questions yeah. about sex, about taboo, yung mga ayaw pag-usapan. Ano yung mga previous na question? Tingnan natin. Eh, hey, basta, may, kailangan mag-guess. Oh, oh, oh, kayo, oh, may tatanong kayo na isa. <laughs> kung may tatanong na... okay, ako, basta, meron sige. ako naisip. Ah, okay. Oh, no. Tarong Ito, ma- naging issue sa amin tatlo to eh. <laughs> ah, sige, sige, sige, sige. Okay. Should you share your body count with your partner? Uh, Yan! Hanggang sa susunod na tawanan dito lang sa Cool Pals! The Cool Pals is brought to you in partnership with Spotify and the Pop Network Entertainment. Huh? Bago na? Yes. And if you like our show, please follow us on Facebook, Instagram, Twitter, wala nung Twitter. Twitter. X na. X na. X. And subscribe to our Patreon at our website www.thecoolpals.com Abangan nyo yan. Sasagutin ng Cool Pals yan sa 204 Podcast. Ayun o. Oh. Soon. ah, Sa, saan ba kayo nagre-record madalas? Ah, Baka ngayon- pwede sa Palm Grove, pare. Hmm. Kasi bars daw sila eh. Oh. bar. They have the pool area dito. Mm may uh, ano, pwede tayo We have dyan. a whole crew that does that. So so they take care of it. We just show up. We like Yeah. Yeah. So cheers for 200 podcast. Cheers, guys. Cheers So for masaya. Kuha! Thank you, thank you. Medyo tumagal yung usapan dahil masarap. ang- Hey, nakailang oras tayo? Ay, One hour and 15. yun. Sa So, totoo lang, ano, si Phoebe nag-guest na sa atin before. Oh. Pandemic pa, nag, ah, Yes nag-dating game. game Dating kami game. with Phoebe. So, Tatlong evolution asawa. na. At nandito na yung yung jowa niya. Oh. oh. May ibang nanalo. Ano ah. sino si Victor Anastasio? Mm. Yung nanalo nun, di ba? Mm. He's not part of... of Mm, Ba, ano. meron siya Wala, podcast. Oh, Ang kalaban ni Victor, dalawang kuba. <laughs> so, nanalo Oh, si Victor. eh. <laughs> Ah, si Victor was it? It's you, you guys, right? Or Comedy Comedy Manila. Manila. Comedy Manila. Yes, yes. Oh, okay, ah. okay. Si Yun. Kiefer Ravenna. Oo. Diba, Kiefer. So, shoutout sa ating mga Patreon dyan. Cristian Termulo, Giancarlo Pereira, Swij, Cristo Chua, Jobo Oy, Sagno, Carlo Ignacio, Shueri Tam, Juan, Juan Paulo Moica, Neil Allen Madera, Marco Edmer Merano, Michael Manguera, Jeff Villamayor, John Joseph Ancheta, Ria Ann Gomez Liacer, Ivan, Ivan J. Patag Mandala, Ronaldo Malgapo, Mikey De La Cruz, Justin Yerva, John Michael Molanida at si Papa at Migol. Yan ang ating mga winners sa Bombo Radio. Apple <laughs> Pop kayo ng tiktik mula kay Wala kayo <laughs> bang lipo ang ngongo tiktik. <laughs> na nakaprint sa tarpaulin. cheers guys, cheers, cheers. cheers. cheers. Thank you guys. Uh, thank you. Thank you for having us in your home. Thank you guys. Thank you. At magpo-promote lang din po tayo ng ating mga shows. Meron po tayong uh, July 5, Roger, Naldo in Brickwall BGC. Kung gusto niyo manood ng stand-up, ha, ah, we, have, nice, we have nice. one in Brickwall BGC. Uh, weekly shows yan, Tuesday, uh, Thursday, Friday, Saturday, may shows yan. Uh, just go and visit comedymanila.ph. And meron po tayong Thanks to Trix Barco, siya ang nag-connect sa atin kay Hi, Rico. Trix! Si Trix sa mga- Barco. mahal namin yan si Of course, Trix Barco. homie, uh, Sponge Cola, Yes. uh, the best Christmas gift ever every year, Sponge Cola. Yan. Lahat ng bibigay nila sa'yo, may function sa buhay mo. Anong, anong last na binigay sa'yo? Cart na, na ano, dolly cart na nadala ko yung big screen TV ko kasi kailangan ko ipanik. And then the year before that, charcuterie board na pinandate namin. Mm-hmm. Wow. Ah, <laughs> Galing yun. Ah, ah. Tapos then, our, uh, we have a episode recommendation from our Cool Pals librarian, Jomer J. of the Buhangin Brothers Podcast. Ah, hey, Buhangin Brothers. What Ah, ito na, isang buong playlist na yun. The Drunk James playlist. Hanapin nyo. Kasi sinasabi ngayon, drunk James episode daw eh. Ah, ngayon ba? Oo, oh, man, may maraming nagsasabing <laughs> Patreon eh. Baka doon ako malasing sa Too Hot for Podcast. Oh. And then please invite everyone sa uh, Too Hot for Podcast and all of your socials, guys. Yeah, please do watch us. Um, treat us as your friends na hindi nyo pwedeng... Ay, ano ba yun? Parang nagpa-promo ng pelikula. <laughs> Kasama na kayo ng Podcast. And then, ano, hindi Viva to. Hindi naman <laughs> napupuli sa Viva dahil sa mga content nyo. hindi naman, hindi naman. Jowa, Pinapabayaan na kami. Para naman ano kayo nagpa-promo sa Viva. Ano ba yun? O oh, basta, ano, manood kayo Kakaibang Phoebe Walker ang makikita <laughs> dito. Ano? Tuwing kailan ang... Pinaghirapan po namin ito. Ikaw, ikaw, ano, ate ba? Tuwing kailan ang release ng new episode ng Too Hot for Podcast? Ah, we just finished season one. Yeah, yeah. We're on season, we're in between seasons now. So season one done. Uh, break muna kami. That's where we're going to your show mm-hmm. and, and to to share the show. Yeah. You know, si Jesus ay nagpipilgrimage. <laughs> yes, Ganon. Yes, yeah, yes. Nagpipilgrimage tayo na konti. Kakalat muna natin ng mabuting balita. Uh, no, yun. Guys, follow me on Instagram at Phoebe C. Walker. <laughs> Thank you. <laughs> Uh, promo. Uh, ah, paingan nyo kami. Uh, well, monsters are work. Pero support every podcast show that you can. Mm. It could be their show, our show. Basta support the podcast shows because <laughs> these guys have to pay staff and the staff needs to get paid. That's why they work. So, yun, supportahan nyo yan. This is a whole community. Supportahan nyo yung Filipino artists, the tunay na Filipino, not just using being Filipino to extort us. Yes. We're not just Philippines. <laughs> Hindi tayo kailangan gamitin. We're not, we're not that, we're not that shit, bro. We're not that shit, man. Uh. It's, uh, support us. Kasi sa atin yan eh. Tayo dito, in-exploit tayo ngayon. Pero, Kasalanan ng syoktong to. Eh, don't exploit tayo ng mga kano! Oo, oh, kasi they're not, you know, tayo dito, OG tayo. Tayo yan, pinaghirapan natin to. So, support uh, local podcasts, support local artists, support uh, everybody that works in our country to help boost us. Because at the end of the day, this is sariling atin to. Ha? Parang Viva Max, sariling atin <laughs> Okay, oh. oh, your turn. Oh, yes, please watch Too Hot for Podcast. You can check out our social media channels. Too Hot for Podcast and also Saunders Media. Yes. You can check out our episodes there and you can follow me on my Instagram, Cherie VB420 and on Facebook, Cherie Vidal Bautista or Cherie on Top TV. Bakit Port- But 420? Bakit port- birthday ko, birthday ko. Ah, kasi favorite number din ni Nonong Ako din, favorite number ko din. Birthday mo pala si kasi Hitler. si, yeah. yeah. Mm. Oo nga, no? Hindi kasi Hitler. Sherry! Kyle Sherry! Sherry na send it na Deacon Bacon! no, ako ng Viva Hot Babes! <laughs> ano ang uh, pakiramdam, Sherry, kapag nag-aaway itong dalawa? natutuwa ako sila pag parang akong ano referee. Yung parang <laughs> no, but we really we don't fight. We don't really fight. We don't fight. Hindi pero ano nakakatuwa lang silang tingnan kasi parang totoong buhay, 'di ba? Parang mm. wala talaga kaming plastikan dito sa show. Kung ano nakikita niyo, yun talaga yung mga nang totoong Ayan, nangyayari. Like how I called her out na napakatulong <laughs> ano yun. I really see that there. She's gonna, sila, she's gonna kill me in the car yeah. as we speak. Oh, pero oh, mahal talim, na mahal ko yun. Ang talim talaga tumingin ito ni... Oo, oh, oh, diba? Oh. Si mo, galing ang fan run, dumiretso diba, <laughs> dito. pero mahal na mahal ko yan. Kahit nung bara-bara days, natatakot ako dyan. Uh, why, why, why, why? Ay, ta- ang talim mo tumingin pag umirap ka na ng ganyan. No? Oh. <laughs> Tapos lagi na ganun. Lakas yung kasi mga sari. Lagi na. kataas na ganun. Pero these girls are the loveliest girls that Uy, I could ever work with. Uy, congrats din to James, ah. I mean, Uy. and to GB, of course. Kasi yung nagkasama kami, anong year yon 20... 13 oh, or 2014 oh. nagsusimula pa lang ata Comedy Manila noon. Yes, oh. 'Di ba? And then nags, nagkasama kasi kami sa show sa PTV4, mm. Bara Bara Anything Goes, directed by Leo Martinez. Kasama si Red Oliero. Eh, kasama si Red. Mm. Nagsa-start pa lang and then look at you guys now. Oh, 'Di ba? eh, wala tayong magagawa. Ako OG proud. friend ko sa inyo, 'yun. Yeah. Oh, si Red. So, same building kami. Fellow boxer yeah. enthusiast, yes, boxer, yes, boxing yes. enthusiast. I saw y'all fight, eh, watching the fights earlier year. But congratulations sa accolades niyo. Yeah. in everything Thank that you. you guys have done. You have your own bar now here. You have your own hotel. oh, pa ah, to- Oo, ah, binili na namin to kay Lucio Tan. <laughs> Hindi ko alam, di niya alam, din. niya alam. Nandito pala si ano, Rico nga nung nung ano nung ah, Nung launch. soft May opening. launch. Yes, Oo nga yes, yes. Oo. Kalasingan ko si Rex Navarrete. Oh, Rex Navarrete. <laughs> And then we'll do it again July, end of July. Rex Navarrete will be back. It's just it's just to that's the reason why I support Rex, you know, because he it's always been Filipino. Oh. Di ka dito yun eh. Di ka community yun. Oh, <laughs> di ba? So, lahat, Arnis, Uh-oh. Ano, from all of those stuff, alam na alam niya yan yeah. by heart. So, diba? Hindi katulad so, ng iba dyan. Yeah. Mm. Basta support. Support us. Sumakay lang ng jeep, no? <laughs> ganun lang yun. Ganun lang yun. Yeah. Diba? So, so, concert, yun ba yun? Yung, mag- yung meron na siyang SM. Oh. Chumichismis ka din eh. No? <laughs> Marites. <laughs> Ikaw. Oh. Nagulat ako eh. Mawari na. na, na natututong ano yung eh, mang, ma, manggatong. Natut Sige, alam mo, alam mo naturuan mo yan, oh. Rico. Ikaw Sabihin yan. namin yan, PB, pero <laughs> kailangan mo na sabihin yung mayabang na artista. Oo, oh, mamaya. Oh. Teka lang, record, sabihin mo muna yung mga... May sasabihin pa yata si Boban eh. Yan, from King po. Kung sino man nasa harap nyo, papamura po ako. Lingwaheng alam niya na hindi Bobo naman ang message na to. <laughs> Ay, putang ina mo, Queen Po. King po, pu- one, two, three. Putang ina mo! Pabuhay naman po sa inyong lahat kung kumpare ko si Jose Alforque na bagong listener ng Cool Pals from Jose! Raymar Katapang. sama na rin natin sila guys. One, two, uh, Oh, Jose. Jose Alforque. Puta ina mo! From Ralph Barcos. Ako <laughs> oh, na putang ina mo. <laughs> Putang ina mo. From Ralph Barcos, pa-shoutout po in Chinese Bakal Voice na nag-iilocano ni Rems. Chinese Bakal Chinese, Voice, ah. pare. Chinese, ah. Chinese, Franco Ilocano, Tioco and Alonzo Lescano. Franco Tioco, tsaka Alonzo Lescano ba? Alonzo Lescano, dua kayo ag binaliktaran kayo sa isubuyaw yo Inya kayo <laughs> Yung... ba't? Eh. Oh, oh, Kinayo. Oh. <laughs> Wrong, sir. Pag-usap nga kayo nung dardar, dardara tigubuto. Tangin <laughs> nang yan. Ah, ag dardara tibuto titatang ko. Ay, yung dara. Ay! Ada Ay! like like she, she talks to me about this. I was cleaning my ears and she goes, Kurikur. I'm like, what? Eh, And then meron ka ba tak-tak, ano kasi, ano yun, sinasabi ko, yun? sorry, recorded pa ba to? Oo. Oh. Ah, okay. She says that every, kasi, everything in Ilocano daw is true, sobrang accurate daw na language sa ginagawa at nafe-feel mo. Yes. So ako hindi, ko maintindihan. Yung nanay ko kasi Ilocana, no? So, sobrang, yun nga, sobrang accurate ng phrases Sounds nila. They have everything. So for example, ano yung para tugtog para tangtang? Yun. Ah, oh, classic, hindi ko alam yan. Ano ba yun? Para tugtog paratangtang means kung ano yung suot mo sa bahay, suot mo din sa labas. Hmm. So, oh. parang tugtog, See, I didn't know that. I didn't know that. Or so, like... So, ano yeah. ano yung tinugtog mo, yun ang suot ni Tatang, gano'n yun? No, basta something like that. Hindi, basta very accurate lang nung Ilocano, hmm. kaya ang galing lang. Para tugtog, taratagtang. Para tugtog, paratangtang. yeah. Para tugtog, tang-tang. Para Paratangtang. Hmm. Sa, pa, pam, para pasyar, para balay. Wood, para pasyal, para balay. Yan. From John Lawrence Catan, <laughs> pabati ang dati kong office mate na si John Kevin Bertuldo na magre-resign na sa toxic niyang trabaho. Oy. Shoutout siya, pare ko. Congratulations! Congratulations to your freedom. <laughs> Yeah, pabati po kay Nigerian James sa asawa ko si Genesis na na-impluensya na ako makinig ng Cool Pals from Jenny, pare. Hello, Genesis! Although you have already a wife, I will pack you in the ass 100 times. Yan, <laughs> pamura po ng malumanay lang sina and Hershey Ibanez, ang tropa kong bagong kasal na makinig ng Cool Pals. Sino yan? Hershey. Si Lorenz and Hershey. Oh, Lorenz and Hershey. Putang ina mo. Yan. At May si eh. From yun. IC Marcelo, pare. Pabati naman kay Bakal Rems yung office mate ko na poging-pogi na si Jet Matias. Jet Matias, adati kumikita king ka. Kikitaan na day tagar 30 brief mo kininam. Yan. sa <laughs> sabi niya, PB? may sumisilip sa ano mo. Mm, may sa sumisilip sa'yo. sa garter ng brief mo. <laughs> wow, ang galing ah. yan. Utang kinang yan. Kaawat ako. Pagpaiso. From Roberto Gregory Adam Villanueva, pamura naman po kay Ilonggo Nonong, si Engineer Paolo Cardines. Si Ilonggo. Paolo ah, Cardenas. Ah, engineer, napatayo mo na ba yung titi dyan? <laughs> Kuha action! Ang kulit. Oh, yan, pamu- pamura ng tatlong beses by Hulk Cool sa Partner in Life kung itong si Christian Leoncio, nagastador, is from Jacqueline Bong. Tatlong Paano beses. ha? Ah, pa, pa, pa-intense ng pa-intense. Pahina ng pahina na lang, pare. Ah, sige. Christian Leonzo. Oh. Iyan, Leoncio. Putang ina mo! Putang ina mo! Putang ina mo! Ayan. From Paulo Lopez, Hey, pa-shoutout po sa aking eh. mahirap na asawa na tinutulungan ako mag-ipon para mag-Patreon. Shout out po sa inyo, ma'am. At from Pons, Martin Celebrado, Nigerian James, pamura naman kay Sunday Arcelia, listener from Nevada pa. Sunday Arcelia from Nevada. I will fuck you in the ass. Yun. Maraming salamat po. Maraming salamat guys. Two Hot Podcast. Thank you. Thank you guys. Thank you. Thank you. Hi, Sharon. Uh, ano, si Sharon is fan nyo. Sharon, what is the name? What? Sharon Antonio. I will Antonio. you <laughs> <laughs> and for stand-up Meron comedy pa? shows, ano? please visit www.comedymanila.ph Yahoo! Yeah! Woo! Oh, no! The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.